o'ttiz to'rtinchi trek qushlarimning ohi tutdi shu uzun kanikul oylarida qushlarim singari uyimda qamalib o'tirdim mudira xonim sentyabrdan avval boshqa yerga ko'chirilishimning iloji yo'qligini aytdi hozir o'zimni odamlarning eslaridan chiqarishga kirishib ko'cha ko'yga qadam bosmayman qo'shnilarim ham meni ilgarigiday yo'qlashmaydi ehtimol gap so'zlardan hayiqishar faqat xolamga o'xshagan bitta qari xotin bilan gaplashib turaman ovozi xolamnikiga shunaqayam o'xshaydiki kecha uyalib tortinib turib undan bir narsani iltimos qildim aylanay xonim afandi meni xo'jonim demay to'g'ridan to'g'ri farida desangiz qalay bo'larkin a dedim qo'shnim biroz shoshib qoldi lekin gapimni qaytarmadi u so'zlab turganda ko'zlarimni yumib olaman shunda o'zimni yana qo'zi yotog'idagi bog'imizda ko'ra boshlayman yo rabbiy qanday yarashmagan narsalarni so'zlayman a balki menda ham asab kasali boshlangandir har holda yuragimda bir qarorsizlik bor yana bir mahallardagidek kulaman yana munisa bilan hammol bolalar singari kurashamiz bo'g'ishamiz yana qushlar bilan o'ynashib qushlak chalamiz shunday bo'lsa ham na besaranjomligim qalbimni tark etadi vana qayg'um ichimga chiroq yoqsa ham yorishmaydi kechasi kemada chega kelayotganimizda uyqum qochib ketgan edi allaqanday bir yo'lovchi qorong'i dengizga qarab olib mungli bir tovush bilan sendadir ovora ko'nglim sendadir deb ashula aytardi bu ashula o'sha soati esimdan ham chiqib ketgan edi oradan oylar o'tdi lekin bog'chamizdagi ertangi gullar ochila boshlagan aprel kunlarining birida hech nimadan hech nima yo'q ana shu ashulani xirgoyi qila boshladim inson qalbi naqadar tushunib bo'lmaydigan bir muammo atigi bir martagina eshitgan shu ashulaning ohangini so'zlarini qanday qilib esda olib qolibman mana endi nima bilan mashg'ul bo'lmayin qushlarga suv beramanmi derazamdan ko'rinib turgan dengizni tomosha qilamanmi ishqilib hamma vaqt shu ashulani ming'illab aytganim aytgan kecha kechqurun shu ashulaning sendadir ovora ko'nglim sendadir deyilgan so'nggi misrasini takrorlab turib birdan yig'lab yubordim bunga hech sabab yo'q edi chunki ashulaning na so'zlarida g'am bor edi va na ohangida aytdimku asab endi hech mahal bu ashulani aytmayman che yigirmanchi iyun maktabda nazmiya degan bir dugonam bor yigirma to'rt yigirma besh yoshlarda chiroyli xushchaqchaq hazilkash bir qiz tili nihoyatda shirin har oqshom biron yerga taklif qilinadi muallimalarimiz uni uncha yoqtirishmaydi o'zim ham uning to'g'risida ancha muncha past baland gaplar eshitaman qaytam balki chiroyli kiyingani uchun yoqtirishmas ko'zlari kuyar nazmiyani bir kapitanga unashib qo'yishgan deyishadi juda yaxshi yigit emish lekin yigitning ota onasi hozir nikohlariga rozilik bermayotganligi uchun yashiriqcha uchrashib turishar ekan nazmiya buni menga sir deb aytdi birovga og'zingdan chiqarma deb iltimos etdim kecha uyda zerikkanimdan tars yorilib ketay deb o'tirganimda nazmiya kelib qoldi farida xonim sizni olib ketgani keldim dedi bugun faridunning xolasi chaqirgan edi suv boshidagi bog'larida ziyofat berishar ekan sizni tanimasa ham salom aytdi meni albatta olib kelasan deb yubordi qanday bo'ladi bilmagan yerimga qanday boraman dedim nazmiya ko'zlarida o'pka bilan qaradida unashgan kishining xolasi nima uchun senga begona bo'lar ekan dedi men faridunni sen bilan tanishtirib qo'ymoqchi edim didimga qoyil qolasan deb o'ylayman sen bormasang bo'lay agar men ham bormayman men bormaslik uchun talay bahonalar ko'rsatdim ammo hammasini nazmiya rad etdi tan berish kerak bahonalarimning hammasi ham asossiz bolalar bahonasiday sodda edi buning ustiga yuqorida aytdim nazmiya juda shayton qiz odamning u yog'idan kirib bu yog'idan chiqadi u shuncha yalindi shuncha yolvordiki oxiri iloj topolmay xo'p dedim xo'p deyishga dedimu lekin bir narsa meni hijil qilib qo'ydi munisani kiyintirmoqchi bo'luvdim nazmiya qoshlarini chimirib kichkinani ham olib bormoqchimisan dedi albatta bo'lmasa uni qanday qilib uyda yolg'iz qoldirib ketaman yo xalaqit beradimi yo'g' e nega xalaqit bersin borsa yana yaxshi gohi mahallar uyga tashlab ketardingda to'g'ri lekin shu mahalgacha biron yerga yotib qolgani borgan emasman men endi hech narsa ko'rmagan qiz emasdim shu ikki yil ichida boshimga ne ne savdolar tushmadi ne ne narsalarni ko'rmadim eshitmadim nima bo'ldi qanday jin meni chaldiki o'shanda nazmiyaning so'zlari menda shubha uyg'otmadi shunisiga hech tushuna olmayman balki zerikish toza havoga intilish ishtiyoqi to'g'ri yo'ldan ozdirgandir kichkina izvosh bizni soyning ul yuziga olib o'tdi da bog'lar orasida daraxtlar soyasida ko'milgan tor yo'l bilan olib ketdi yarim yo chorakam bir soatchalardan keyin bir boqqa kelib tushdik bu yerlar nihoyatda xilvat nihoyatda chiroyli joylar edi yo'lda qo'y botasini uchratdik bir qari cho'pon dala qudug'idan suv tortib tosh tog'orada qo'ylarni sug'orayapti ingichka mug'izchalari bilan tog'ora boshida bir birlarini suzishgan uloqchalar munisa ikkalamizning esimizga mazlumni tushirib yubordi izboshdan irg'ib tushdiku uloqlardan birini ushlab uzun quloqlaridan suv tomchilagan kichkina tumchuqchasidan o'pdik bir ko'nglim cho'pondan bittasini sotib olay ham dedim lekin nima qilamiz axir yaqinda yana tashlab ketishga majbur bo'lamiz o'z g'amimiz boshimizdan oshib toshib yotgani ustiga yana bir g'amga nima hojat biz tushgan bog' binosi uchi ketini ko'z ilg'ayolmaydigan poyonsiz uzumzor o'rtasida edi atrofi ko'm ko'k daraxtlar bilan o'rab olingan faridunbeyning xolasi yoshi qaytgan semiz xotin ekan kiygan kiyimlari o'ziga bergan orosi to'g'risini aytsam menga manzur bo'lmadi qari xotinga bunchalik zebu ziynat yarashmaydi sochlari sariqqa bo'yalgan chakkalarida zulf betlarida elik qisqasi taajjub narsa bu xotin bizni ikkinchi qavatga boshlab chiqib boshimdan charchafimni oldi keyin xuddi hidlayotganday qilib haddan ziyod bir takallufsizlik bilan betlarimdan o'pdi da qadr qilib kelganingizga xursand bo'ldim olmos qizim gulbashakar deganlaricha bor ekansan girgitton chindan ham odamning yeb yuborgisi keladi kuyib yonganlaricha bor ekan tasadduq dedi juda yomon qizarib ketdim lekin sezdirmaslik kerak edi bu xotin nima deyayotganini o'zi ham bilmaydigan ba'zi nodonlarga o'xshaydi munisa ikkalamizni uyda yolg'iz qoldirishib uzoq yo'q bo'lib ketishdi quyosh botdi kechqurungi pushti yog'di chorbog'ni o'rab olgan yashilliklar orasida sekin sekin yo'qolib bordi ichimdagi vahmni tarqatish uchun munisa bilan hazillashardim lekin qani endi tarqalsin yuragimni vahm qurti kemirar ichimni chiroq yoqsa yorimaydigan qorong'ilik bosib borardi bog'dan erkaklar xotinlar ovozi qahqahalari sho'xliklari buzuq g'ijjakning sozlanayotgani eshitilardi derazadan boshimni chiqarib qaradim lekin qalin yaproqlar orasidan hech nimani ko'rib bo'lmasdi nihoyat zinapoyadan oyoq dupuri eshitildi birozdan keyin eshik ochilib qo'lida kattakon chiroq bilan uy bekasi kirib keldi oppoq qizim seni jo'rbdagi qorong'ida kuttirib qo'ydim kun botayotganda bog' shunday chiroyli bo'ladiki husniga hech to'ymaydi kishi kampir chiroqning piligini tuzata turib oydin kechalarda bu bog' jannat bo'lib ketishini ayta boshlaganda nazmiya kirdi eshik tashqarisida harbiy formalik ikkita ofitserning uzun qorasi ko'rindi boshim ochiq edi darrov o'zimni olib qochib qo'llarim bilan sochlarimni yopmoqchi bo'ldim nazmiya kulib yubordi jonginam muncha ham qishloqi bo'lmasang har holda mening nishonlimdan qochmasdan deyman nishonli unashilgan kishi qo'lingni tushir voy xudo uyat emasmi dedi to'g'ri aytadi qochishga unchalik sabab ham yo'q edi ofitserlar tortinishib ikkilanishib ichkari kirishdi nazmiya ulardan birini tanishtirdi faridunbey nishonlim farida xonim dugonam toleimga ikkala yaxshi ko'rgan kishilarimning ham ismlari bir biriga yaqin tushdi yosh ofitser bu latifaga og'zini katta ochib kuldi hali hali esimda kichikligimda katta buvim g'alati gugurt qutilar sotib olardi shularning ustida mo'ylovlari buralgan yelkalari chiqqan jingalak sochlarining bir tutami ko'zlariga tushib turgan yarmarka oliftasining surati bo'lardi bey ham ana o'sha gugurt qutilarining biridan sakrab tushgandek edi qo'limni takallufsizlik bilan dag'al qo'liga olib qisdi silkitib turib xonim afandim tashakkur bizni nihoyatda minnatdor qildingiz kechamizga sharaf berdingiz salomat bo'ling dedi keyin orqasida turgan ofitserni tanishtirdi ijozat bersangiz qulingiz ham o'zining jonajon do'stini tanishtirsa valiul ne'matim mayor burxoniddinbey do'stimiz mayor lekin biz bilgan oddiy mayorlardan emas mashhur so'loqzodalarning kichik avlodi so'loqzodalarning bu kichik avlodi allaqachon qirq beshlarni urib qo'ygan edi sochlari bilan mo'ylovlariga oq aralashgan kibor oiladan ekanligi hamma yog'idan ko'rinib turardi kiyinishi turishi so'zlashi faridundan butunlay boshqacha edi qiyofasi oppoq sochlari o'rtog'i menda qoldirgan qo'rquv aralash yomon taassurotni tarqatdi ko'nglim endi biroz tinchiganday bo'ldi burxoniddinbeyning gaplari ravon jonli edi u boshini nozikkina egib uzoqdan salom berdi keyin qaddini xiyol bukib burxoniddin bandangiz dedi afandim marhum padari buzukvorimiz hamma mulklari ichida shu bog'ni ko'proq yaxshi ko'rardilar bu yer juda xosiyatli men qancha baxt topgan bo'lsam hammasini shu yerda topganman deyardilar janoblarining tashrifi oliyalarini ko'rib padari buzukvorimizning so'zlarini bir karomat deb bildim burhoniddin beyning bu so'zlarini xushomad deb tushunish kerakdir lekin uning bu boqqa qanaqa aloqasi bor men ajablanib nazmiyaga qaradim undan izoh kutardim lekin u menga qaramas ko'zlarini yerdan ko'tarmas edi shu damgacha men bog'ning egasi deb bilgan xotin munisani qo'lidan yetaklab olib chiqib ketdim shu yerda yarim soatdan ortiqroq valaqlashib o'tirdik to'g'rirog'i ularning o'zlari valaqlashdi chunki menda gapirish u yoqda tursin gapni eshitishga ham majol qolmagan edi qo'rquv ombur singari qalbimni qisar nafasimni bo'g'ar miyamni karaxt qilib yuborardi hech narsa tushunmas hech narsa sezmas inida hujumga uchragan jonivor bolasining idroksiz qo'rquvi bilan burchakka tiqilib shumshayib o'tirardim pastda birov g'ijjak chala boshladi keyin g'azal o'qildi so'ngra yo'g'on va ingichka ovozlar aralashib bir necha ashula aytdi nazmiya bilan nishonlisi divanda yonma yon o'tirishar sekin sekin surilishib bir birining qo'yniga kirib borishardi ularga orqamni o'girib oldim naqadar hayosiz odamlara kinolarda ko'rsatiladigan pastkash ishq sahnalaridan birini ikkita begona oldida sira uyalmay zarracha tortinmay o'ynashsa ya ha bular juda yomon hayosiz odamlar semiz xotin stolga bir necha shisha ovqat tuzalgan patnis keltirib qo'ydi burhoniddinbey qo'llarini cho'ntaklariga solib olib u yoq bu yoqqa yurar ora sira bizga orqasini qilib stol oldida to'xtar edi shu yurishlarining birida mayor oldimda to'xtaganini sekingina egilganini ko'rdim lutfan qabul qilmaydilarmi kichik xonim dedi men hayrat bilan ko'zlarimni ko'tardim qo'lidagi kichkina qadaqda yoqut singari qip qizil ichimlik porladi boshimni chayqab rad etdim keyin past ovoz bilan xohlamayman dedim u yana ham ko'proq egildi issiq nafasi yuzimga urildi zarar qilmaydi kichik xonim dunyoning eng nozik eng xushhazm likyori shunday emasmi nazmiya xonim nazmiya boshini chayqadi majbur qilmang burxoniddin bey farida bu yerda o'z uyida o'tirganday o'tiraversin ko'ngli xohlaganini qilsin burxoniddin beyning oqara boshlagan sochlari mo'min va kibor chehrasi shu damgacha menga mubham bir ishonch berib kelgan edi endi undan ham qo'rqa boshladim yo olloh boshimga yana qanday balolar tushdi qayerga kelib qoldim endi qanday qutulaman uydagi chiroqlar sekin sekin o'cha bordi ko'zlarimga cho'kkan bu qorong'ilik ichida mayda uchqunchalar uchishadi muzika sadosi quloqlarimga uzoq uzoqlardagi dengiz o'kirigidek eshitiladi oppoq qizim ovqat mahali keldi pastda bir necha mehmonimiz bor sizni kutib o'tirishibdi bu so'zlarni o'sha semiz xotin kelib aytdi men hushimga kelganday bo'ldim rahmat tobim qochibroq turibdi meni qo'ya qoling dedim nazmiya yugurib yonimga keldi faridaginam xudo haqqi yot kishilar yo'q fariddin bilan burxoniddin beyning bir ikkita oshnasi keyin ulardan ba'zilarining nishonlilari xotinlari ha xotinlari xolos chiqmasang ayb bo'lar axir ular seni deb kelishgan bilaklarimni nazmiyaning qo'lidan chiqarishga tirishar kursining suyanchiqlariga tirmashib o'zimni burchakka urardim so'z og'zimga kelmas edi tishlarimni mahkam siqib olmasam bir biriga urilib takrlay boshlardi burxoniddin bey bizning burchimiz mehmon nima buyursa nima xohlasa shuni qilishdir siz mehmonlarning yoniga tushing farida xonim picha betob bo'lib qoldilar deb ayting mengnoz xonim bizning ovqatimizni shu yerga keltiring mehmonimni yolg'iz qoldirmaslikni o'zimning burchim deb bilaman men bu gapni eshitib jinni bo'lib qolayozdim uyda burhoniddin bey bilan yolg'iz qolay u bilan o'tirib ovqat qilay nima qilayotganimni bilmasdan buning ma'nosiga ham bormasdan sakrab kursidan turdimu jonimning boricha juda soz xohlaganlaringiz bo'lsin deb qichqirdim nazmiya nishonlisi bilan oldinda bordi burxoniddin bey esa mendan bir odim orqada keldi qorong'i tashqarining etagida bitta eshik ochildi o'tkir yorug' ko'zlarimni birdan qamashtirdi shiftdan to'kilib turgan kuchli yorug'da gandiraklab bir necha odim yurdim devorlarda oynaklar porillar bular mehmonxonani hadsiz hisobsiz uzaytirib ko'rsatardi qandillar esa qorong'ida chopib ketayotgan mashallar singari uzoq uzoqlarga ketardi nima bo'ldi menga xuddi tushdagi singari juda ko'p ko'zlarni erkak va ayollarning xira bulg'anch yuzlarini ko'ryapman keyin birdan dahshatli qarsaklar yangradi ovozlar muzika sadolarini bosib guvillar kuchayar tog' shamoliday uzoq uzoqlarga guldirab ketardi yashasin burxoniddin bey yashasin gulbashakar yashasin gulbashakar gulbashakar ko'zlarimni ochib o'zimni munisaning qo'llarida ko'rdim kichkinam opajonim opajonim deb yig'lar yuzini yuzimga bosib ho'l sochlarimni atir achishtirgan ko'zlarimni o'pardi ust boshim jiqqa ho'l edi ola qorong'i xonada juda ko'p ko'zlar menga tikilib turganini his etardim birinchi qilgan harakatim ochiq bo'ynimni qo'llarim bilan yopish bo'ldi notanish bir tovush tashqariga chiqing iltimos qilaman tashqariga chiqing deb baqirardi xiyol to'lg'anib o'rnimdan turmoqchi bo'ldim lekin bir qo'l yelkamdan ushladi qo'rqma qizim qo'rqma hech nima bo'lgani yo'q dedi kipriklarimni xiyol ochib bu so'zni so'ylagan kishining yuziga qaradim u hamisha mundirining oldi ochiq yuradigan semiz qo'l og'asi edi u ham menga qaradi keyin yonidagi kishiga o'girilib bechora chindan ham yosh bola ekan dedi nazmiya yonimda cho'kkalab olib panjalarimni uqalar faridagina hushingga keldingmi bizni biram qo'rqitib yubordingki deyardi yuzini ko'rmaslik uchun boshimni teskari o'girib ko'zlarimni yumib oldim keyin bilsam hushimdan ketibmanu chorak soatcha o'zimga kelmabman atir sepishibdi jun yoqib hidlatishibdi hech bir narsa kor qilmabdi axiyri umidlarini uzib shahardan doktor keltirgani arava ham tayyorlab qo'yishibdi o'zimga kelganimdan keyin meni o'sha aravada shaharga jo'natishlarini iltimos qildim yo'q deyishsa kechasi bo'lganiga qaramay yayov jo'nashdan ham toymasligimni aytdim chor nochor rozi bo'lishdi semiz qo'log'asi paltosini kiyib aravakashning yoniga chiqib oldi jo'nash paytimizda burxoniddin bey o'ng'aysizlanib yonimga keldi da yuzimga qarashga yuragi betlamay faridaxonim siz bizni juda xato tushundingiz dedi ishoning hech kimning sizga nisbatan yomon niyati yo'q edi shunchaki sizni mehmon qilish bog' saylida yayratish istagida edik istanbulda tarbiya olgan so'ngra masalan bir necha kun avval o'rtoqlarimizning biri bilan hamsuhbat bo'lishdan tortinmagan kichik xonimning bu qadar vahshiy tabiati borligini qayerdan bilibmiz yana qaytarib aytaman sizga nisbatan yomon niyatimiz yo'q edi shunday bo'lsa ham xafa bo'lganingiz uchun sizdan uzr so'rayman o'ttiz beshinchi trek arava bog'lar orasidan tor yo'llar zulmatiga sho'ng'ib ketdi bir burchakda sovuq yeganday shumshayib ko'zlarimni yumib bordim xayolimda sekin sekin boshqa kechaning savdosi gavdalana bordi qo'z yotog'idagi chorbog'dan boshimni olib qorong'i yo'llarga tushgan kecham xushbo'y log' daraxtining shoxlari soyabonli arava derazachasidan goho ichkariga kiradi da yuzimga ko'zlarimga tegib shirin xayollarimni quvadi boshini aravaning narigi derazachasiga suyab o'tirgan munisaning chuqur chuqur xo'rsinganini eshitdimu past tovush bilan munisa uyg'ondingmi deb so'radim javob bermadi boshini yana battar egib oldi razm solsam bechoram yig'layapti misoli katta kishilardek ko'z yoshlarini qorong'ilikda yashirib yig'layapti qo'llarini ushlab nima bo'ldi qo'zim deb so'radi mendan ko'proq yashagan mendan ko'proq aqli bo'lgan kishi iztirobi bilan boshimni quchoqladi keyin qulog'imga yaqin kelib opajonim biram yig'ladim biram qo'rqdimki sizni nima uchun chaqirganlarini payqadim opaginam endi zinhor unday yerlarga bormaylik xo'pmi siz nima deysiz xudo ko'rsatmasin onam singari unda mening holim nima bo'ladi opajon oh qanday sharmandalik qanday tushkunlik yo rabbiy razolatga tushgan xotin singari bu kichkina qizdan uyalar ko'zlarimni olib qochardim keyin boshimni uning kichkina tizzalariga qo'ydim to uyga yetguncha onasining quchog'ida yig'lagan bola singari piq piq yig'lab bordim mudira xonimning uyiga borganimda kun endi chiqqan edi boyaqish kampir shu qadar barvaqt kelganimni ko'zlarimning yig'idan qizarganini rangimning sarg'ayib ketganini ko'rib shoshib qoldi tinchlikdir inshoolloh faridaxonim nima bo'ldi qizim seni hech mahal bu kepatada ko'rmagan edim tobing joyidami bu xotinning og'irligi jiddiy va shiddatli chehrasi qalbimni ochishga yo'l qo'ymay meni hamisha qo'rqitib kelardi lekin shu topda shu begona yurtda dardimni ochishga undan boshqa kishim yo'q edi innan keyin vazifam xizmat burchim ham meni shunga majbur qilardi kecha kechasi bo'lib o'tgan voqeani uyalib qizarib dag' dag' titrab turib aytib berdim biron nuqtasini yashirib qolmadim kampir so'z qotmasdan qoshlarini chimirib o'tirib eshitdi hikoyamning oxirida qaddimni bukdim qo'llarimni cho'zdim tasalli tilayotgandek ko'zlariga termulib mudiraxonim dedi siz mendan kattasiz ko'proq narsa bilasiz xudo haqqi to'g'risini ayting nahotki men endi yomon xotin deb sanalsam bu savol mudirada qattiq hayajon va alam uyg'otdi iyagimdan ushlab yuzimni ko'tardi ko'zlarimga yaqin kelib tikildi lekin har vaqtdagidek mudira ko'zi bilan yot begona ko'zi bilan emas yo'q sevguvchi ko'zi bilan mehribon ona ko'zi bilan tikildi keyin iyagimni siladi tizzasida turgan qo'limni suyib siypadi titroq tovush bilan sekin sekin gap boshladi farida sening bu qadar ma'sum halol qiz ekaningni shu kungacha aqlimga ham keltirmagan edim yaxshi muomalaga katta sevgiga sazovor qiz ekansan bechoraginam eh u nazmiya ya qizim men anchagina narsani bilaman hamma narsani fahmlayman lekin dunyo shunaqa dunyoki bilgan narsalaringning ko'pginasini yashirishga majbursan nazmiya ko'p yomon xotin maktabni u keltirgan isnodlardan qutqazish uchun ko'p harakat qildim kattalarga yalinib yolvordim bo'lmadi harakatlarim zoya ketdi uni joyidan qimirlatib bo'lmaydi chunki shahar baladiya boshlig'idan garnizon boshlig'idan tortib batalyon imomigacha haddi hisobsiz homiylari bor nazmiya bu yerdan ketsa kibor xonimlarga kim laganbardorlik qiladi katta amaldorlar yashiriqcha quradigan ayshu ishrat kechalarida kim o't chaladi kim o'ynab beradi burxoniddin bey singari pastkash maxluqlar senday ma'sum sof pokiza go'zal qizlarni qanday qilib qo'lga tushiradi farida ularning senga qo'ygan tuzoqlarini juda yaxshi tushunaman ana o'sha burxoniddin bey otasidan qolgan butun molu mulkini baxti qaro xotinlarni rasvo qilish ko'p oilalarning yostig'ini quritish uchun sovurib kelayotgan qari maishatparastdir husni chiroyi butun chi aholisining og'zidan tushmay kelayotgan yoshgina qizni qo'lga tushirish uchun izzat nafs masalasi bo'lishi kerak yosh ofitserlar ko'chalarda qilichlarini shiqirlatib yo'liga ko'z tutgan chorshob ostidagi yuzini bir ko'rishni o'zlari uchun g'alaba deb bilgan yosh qizni ana shu ishrat olamiga qo'ltiqlab kirish o'zi singari shahvatparastlarni yashasin burxoniddin bey deb qichqirtirish uning uchun sharaf hisoblanadi innay keyin ehsonbek bilan gaplashganing ham qulog'iga yetgan payqayapsanmi qizim ana shundan keyin nazmiyani o'rtaga solishgan kim biladi unga nima va'da qilishgan ekan oqibat boshingga shu o'yinni solishgan shunchalik oson qutulganingga shukur qil qizim endi qizim shaharda qolishing to'g'ri kelmaydi bu gap ikki uch kun ichida butun shaharga tarqaladi birinchi kema bilan tezda jo'nab ketishing kerak boradigan yering qarindosh urug'laring tanish bilishlaring bormi mudira xonim mening hech kimim yo'q unday bo'lsa izmirga bor u yerda mening ikkita tanishim bor biri muallima ikkinchisi ma'rif bo'limining sarkotibi men xat yozib beraman qo'lidan kelgan yordamini ayamas biron yerdan dars topib berar deb umid qilaman uning mehribonligi yuragimni ilitdi yomg'irda qorda o'lishdan qutqazilgan mushuk bolasi singari mudira xonimga suqilar sochlarimni silayotgan qo'llariga qo'rqa pisa betlarimni surtar keyin u qo'llarini ag'darib kaftlaridan o'pardim kampir chuqurgina xo'rsinib olgandan keyin so'zini yana davom ettirdi shu ahvolda uyingga qaytishing to'g'ri kelmaydi farida yur qizim seni yuqoriga olib chiqib yotqizay picha uxlab ol ulbullaring bilan munisani o'zim borib olib kelaman ketguningcha menikida turasan mudiraning yuqori qavatdagi xonasida kechgacha goh uyg'onib goh uxlab yotdim ko'zlarimni ochguday bo'lsam bechora yonimga yugurib keladi da qo'lini peshonamga qo'yadi chiya qizlari singari qo'shqoqil qilib o'rib olgan sochlarimni silaydi tobing qochdimi farida biron yering og'riyaptimi qizim deb so'raydi hech yerim og'rimas soppa sog' edim faqat behol bo'lib boshimni yostiqqa tashlar kichkina boladay noz qilib yotardim menga shunday tuyulardiki u meni qancha ko'p o'psa silab sepasa yangi topgan onam mehrining qalbimda yana ham ko'proq harorat qoladi va kelajakda boshimga tushadigan yolg'izlik betoblik kunlarida hadya dastro'mollarda qolgan hid singari menga tasalli bo'ladi malikai mariya kemasi ikkinchi iyul shamoldan saqlanish uchun paltomni kiyib oy botguncha tepada o'tirdim palubada hech kim yo'q edi faqat kechqurundan beri vaziyatni o'zgartirmagan bir novcha yo'lchi tirsaklarini palubaning temir panjasiga qo'yib olib shamolda hushtak bilan mungli kuy chalardi men dengizni bilaman uni yaxshi ko'raman menga o'zining ichki hayoti bilan yashovchi jonli narsaday ko'rinadi har doim kuladi so'ylaydi ingraydi qahrlanadi lekin shu kecha u suv sahrosi qudrati tasallisi bo'lmagan poyonsiz yolg'izlikka o'xshab ko'rindi kechaning rutubati suyak suyagimdan o'tib ketgandek dag' dag' titrab pastga tushdim munisa kayutada uxlab yotardi ana shu poyonsiz yolg'izlikning qalbi urayotgandek dengiz tubidan kelayotgan shov shuvlarga quloq solib o'tirib xotiralarimni yozar edim bugun mudira xonim meni limangacha kuzatib keldi tanishlarimning hech biri bilan xayrlashmadim faqat xolamga o'xshagan kampirnikiga kirdim ko'zlarimni yumdimu so'nggi marta farida deb otimni aytganini eshitdim birda mazlumni qoldirgan bo'lsak bu yerda qushlarni tashlab ketishga to'g'ri keldi ularni mudira xonimga topshirdim ovqatidan suvdan xabar olib turishini iltimos qildim lekin mudira xonim farida agar ularni shunchalik yaxshi ko'rsang kel o'z qo'ling bilan ozod qil savob bo'ladi dedi ichim to'la mung bilan kulimsiradim yo'q mudira dedim burunlari men ham siz singari shunday o'ylardim lekin endi fikrim o'zgardi qushlar nima xohlaganliklarini o'zlari ham bilmaydigan gunohsiz aqlsiz jonivorlar qafasdan qochguncha o'zlarini urib potirlashadi biroq ularni tashqarida baxt kutib turganiga ishonasizmi yo'q aslo unday emas mening nazarimda bu sho'rliklar har nima bo'lganda ham o'z qafaslariga o'rganib qolishadi ochiq havoga chiqishganlaridachi u daraxt shoxida boshlarini qanotlari ichiga suqib olib o'tkazgan kechalarida to ertalabgacha qafaslarini qo'msaydilar kichkina ko'zchalarini yorug' derazalarga tikib hasrat chekadilar qushlarni zo'rlik bilan qafaslariga solish kerak mudira xonim zo'rlik bilan zo'rlik bilan ko'z yoshlarim nafasimni bo'g'di kampir betlarimni silab farida juda g'alati qissanda odam degan shunchaki narsaga ham yig'laydimi dedi kemada men bilan cheda chiqqan bir qancha yo'lovchi bor edi shular orasidagi ikkita ofitserning suhbati qulog'imga chalindi yoshi o'zidan kattasiga deyardi ehsonbey to'rt kun avval yo'lga chiqishi kerak edi bir necha kun kutgin bayrutga birga jo'naymiz dedim mening gapimga kirdiyu qoldi shunday qilib uning boshiga tushgan baloga men sababchi bo'ldim agar to'rt kun ilgari jo'nab ketgan bo'lsa bu savdolarga qolmas edi yoshi kattasi haqiqatdan ham achinadigan voqea dedi hayronman ehson shunaqa tez emasdiku nima bo'ldi voqeaning tafsilotidan xabaring bormi men o'z ko'zim bilan ko'rdim-ku kecha balardi kazinosida edik burxoniddin bey bilyard o'ynayotgan edi shu mahal ehson eshikdan kirdiyu mayorni bir chetga tortib allanimalar deya boshladi oldin hovliqishmasdan past ovoz bilan gaplashishdi o'rtada nima o'tganini bilmayman birdaniga ehson picha orqasiga chekindi-yu, burxoniddin beyga o'xshatib shapaloq tushirdi mayor to'pponchasiga qo'l yugurtirdi lekin ehson undan oldinroq to'pponchasini chiqardi shu on bir necha kishi birdaniga ustlariga tashlanmasa qon to'kilishi turgan gap edi ertaga harbiy tribunal ehson masalasini ko'radi bizlardan birontamiz shu ishni qilganimizdami holimizga maymunlar yig'lardi chamamda ehson podshoning bir nimasi bo'lsa kerak xotinining jiyani emizib katta qilgan o'g'li unday bo'lsa kichkina jazo bilan qutulib ketadi ammo lekin burxonning betiga tushirib xo'p yaxshi qilibdi yomon qutirib ketgan edi muttaham darvoqe nimaga janjal qilishibdi ikkalasining ham gapiga qaraganda siyosat talashib janjal qilishgan emish shu armiyani siyosatdan hech qutqazishmadi qutqazishmadida xudo haqqi menga qolsa bu yerda xotin janjali bor burxonni bilmaysanmi ofitserlar o'zaro gaplashishib yonimdan o'tib ketishdi kema jo'nash oldida bir chol qayiqchi kayutamga keltirib bergan guldastaning kimdan ekanligini endi payqadim ehsonbek hayotda sizni balki hech mahal uchratmasman yoki uchratsam ham sizni tanimaganga solib o'tib ketarman lekin meni deb harbiy sudga tushishdan toymagan kuningizda meni yana eslaganingiz uchun sizni bir umr unutmayman kimdan ekanligini aytirmay kirgizgan va shu bilan qalbingizning nozikligini bildirgan gullaringizdan bitta yaproqchasini daftarimda xotirangizni esa eng toza pok narsa kabi qalbimda saqlayman tashqarida boyagi kimsasiz yo'lchi mungli kuylarini hamon hushtak bilan chalib turardi kayutamning ochiq derazasidan boshimni chiqardim dengiz ustida harir tong pardasi ko'rindi u xuddi suvdan ko'tarilayotgan bug'ni eslatardi choliqishi yot endi uyqusiz kecha va horg'inlik bechora ko'zlaringni achishtiryapti tongdan nimani kutasan axir tong uzoq uzoqlarda uyquga va yana boshqa narsalarga qongan sariq gullarning baxtiyor ko'zlarini ochadigan dam ku to'rtinchi qism izmir yigirmanchi sentyabr mana uch oydan beri izmirdaman ishlarimning mazasi yo'q endi bitta umidim qoldi ertaga u ham pushga chiqsa bilmayman nima qilar ekanman buni o'ylashga yuragim betlamaydi chedagi maktab mudirasining tavsiyanomasi bilan uchrashishim lozim bo'lgan kishi men kelmasdan bir oy avval kasal bo'lib istanbulga olti oy dam olgani ketibdi chor nochor o'zim maorif bo'limining mudiriga bordim u yerda kimni ko'rdim deng birdagi o'sha mudrab o'tiradigan alahlayotganga o'xshab gapiradigan battolni ko'rmayinmi tabiat qarashdan ham ko'proq uxlash uchun yaratgan u mudroq ko'zlar meni hech tanimadi uch to'rt kundan keyin xabar oling bir nima qilamiz dedi uch to'rt kun degani uning tilida bir ikki oy degani edi nachora shunday ham bo'ldi bugun yana xabar olgani bordim mudir bu safar qit'ay iltifot ko'rsatdi hali ma'sum tovushi bilan yorila boshladi qizim bu yerdan ikki soatlik masofada bitta bo'lis maktabi bor ob havosi yaxshi manzarasi nihoyatda chiroyli joy bu nutq meni zaynalar qishlog'iga yuborilayotgandagi nutqning o'zginasi edi birdan jinniligim tutdiyu kulib so'zini og'zidan oldim o'zingizni urintirmang bey afandi sizning o'rningizga men gapiray dedim muarif bo'limi ko'p mehnat va mablag' sarf qilib maktabni butunlay yangiladi endi u menday yosh muallimaning himmat va fidokorligiga muhtoj shundaymi mersi beyafandi bu iltifotingizni bir marta zaynilar qishlog'iga ketayotganimda ko'rgan edim bu so'zlarni aytib turganimda albatta mudir meni quvib chiqaradi deb ishongan edim lekin qiziq bo'ldi jahli chiqmadi aksincha qahqah urib kulib yubordi keyin noma nachora qizim vazifa burchi sen bormasang u bormasa kim boradi axir dedi maorif bo'limining idorasida ish bilan kelgan odamlar hamisha to'lib toshib yotadi burchakdagi kursidan birdan harqib tovush ko'tarildi voy bu yana qanday yong'oq qurti yong'oq qurti ipak qurti gulbashakar debku jonimni olishgan edi endi yong'oq qurti bo'lishim qolgan ekanda men cho'rt o'girildim menga turli tuman ismlar o'z mayllariga qarab goh shirin goh qurt kabi ismlar bergan hayosizlardan birini tutib oldim endi uning ta'zirini yaxshilab bermoqchi boshqalarning alamini bundan chiqarib olmoqchi bo'lib turganimda u so'zlashga imkon bermay maorif bo'limi mudiri tomonga o'girildiyu buyruq berayotgandek qilib kichik xonim nimani xohlasa ber xudo haqqi xafa qilma qizaloqni dedi mudir g'oyat hurmat bilan javob berdi buyruqlarni bajo keltirishga tayyorman rashidbey afandi lekin hozir haqiqatdan ham bizda bo'sh o'rin yo'q faqat rushdiyaning fransuzcha muallimaligi o'rni bor xolos albatta bu o'rin xonimga to'g'ri kelmaydi nega to'g'ri kelmas ekan afandim dedim o'zimni tutolmay axir joriyangiz bdagi xotin qizlar bilim yurtida fransuz tilini o'qitganku mudir shoshib qoldi shunaqa lekin konkurs e'lon qilganmiz ertaga imtihon rashidbey juda soz kichik xonim ham konkursga qatnashsin xo'pmi dedi o'zim ham imtihonda bo'laman xudo xohlasa men kelmasdan imtihon boshlanmas rashidbey chamamda katta odam bo'lsa kerak lekin voy xudoyi bunchayam badburush a xunuk basharasini ko'rib kulib yubormaslik uchun lablarimni mahkam tishlab turdim odam degan yo bug'doy rang yo oq bo'ladi shunday emasmi bu be afandining yuzida yangigina bitgan yaralarning zahirligidan tortib ko'mir qorasigacha bo'lgan ming xil rang bor edi terisining tusi shu qadar mog'or ediki yoqasining kir bo'lib ketmaganiga odam hayron bo'ladi bamisoli birov hazillashib qo'lini qora kuyaga tiqqanu keyin buning yuziga keltirib surtgan deysiz yaraga o'xshash qip qizil kipriksiz qovoqlari ostida bir biriga tutashguday bo'lib ketgan baqa ko'zlar oppoq mo'ylovlari ustidan lablarigacha osilib tushgan g'alati burun lunjlarini bir tomosha qiladigan xuddi maymunlar og'izlariga yong'oq to'lg'azib olganlaridagi singari lunjlari yuzining ikki yog'idan osilib tushgan ammo rosa mahovat qilib yubordim haqiqatni aytganda rashidbey afandining bir necha og'iz so'z bilan menga qilgan yaxshiligi hazilakam narsa emas har holda tabiat bu beafandining yuzini chizgandan so'ng juda haddidan oshib ketganini ko'rganu adolatsizligini yuvish uchun unga ajoyib qalb bergan meningcha ko'ngil go'zalligi yuz ko'z go'zalligidan ming chandon yaxshiroq qalbsiz go'zallik bechora xolavachcha qizlarning hayotini barbod qilishdan ko'nglini sindirishdan boshqa nimaga ham yarardi izmir yigirma ikkinchi sentyabr o'ttiz oltinchi trek bugun konkursda qatnashdim yozuv imtihoni yomon o'tdi istehsor istismor iste'tof kabi otlardan yasalgan sakkiz o'n fe'lning o'tmish va hozirgi zamon shakllarini fransuzcha yozib ko'rsating deyishdi bu so'zlarning turkchasini bilsaydimki fransuzchasini yozsam lekin og'zaki imtihon yaxshi o'tdi rashidbek afandi men bilan fransuzcha so'zlashdi imtihonda albatta yutib chiqishimni so'z orasida ishora qilib ketdi e xudo munisaga rahming kelsin izmir yigirma beshinchi sentyabr bugungi konkurs natijalari e'lon qilindi men imtihondan o'tolmabman ma'rif bo'limining kotiblaridan biri rashidbey afandi xohlasa albatta o'tardingiz uning rayiga kim qarshi chiqa olardi nazarimda biron niyati bo'lsa kerak dedi ahvolim juda og'ir ikki kundan keyin uyning ijara haqini to'lashim kerak onamdan qolgan so'nggi medalion qora kunimga yaradi bugun uni qo'shnilarimdan biriga berdim eriga sottirib pulini olib kelib beradi bu yodgordan ajraganim uchun juda achindim chunki ichida oyim bilan otam uylangan yillarida tushgan suratlari bor edi bechora surat endi yalang'och qoldi lekin bu haqda ham o'zimga tasalli topdim onam bilan otam bir parcha oltin ichida yotgandan ko'ra kimsasiz qizlarining qalbida yashashni albatta afzal ko'rishadi dedim izmir yigirma yettinchi sentyabr bugun rashidbey afandidan bir parcha xat oldim u menga ish topibdi bu haqda gaplashish uchun meni qarshi yoqadagi chorbog'iga taklif qilibdi Ma'rif bo'limidagi kotib bu beni menga qarshilik qilganini aytib edi demak noto'g'ri aytgan ekanda ko'ramiz ertaga ma'lum bo'ladi izmir 28 sentyabr rashidbey afandining qarshi yoqadagi chorbog'idan hozirgina qaytib keldim chorbog'i chinakam saroyga o'xshaydi u kishiga nima uchun shuncha hurmat bilan qarashlarining sababini endi payqadim rashidbey meni hurmat ehtirom bilan qabul qildi fransuzcha gapirishimni juda yoqtirganini lekin hamkasblarining menga qilgan adolatsizliklariga mone bo'lolmaganligini aytdi xatida tilga olingan ish esa qizlarini fransuzchaga o'qitish ishi emish xonim qizim dedi iste'dodingiz kabi odob va qiyofangiz ham menga juda manzur bo'ldi maorif maktablarida o'zingizga jabr qilib nima qilasiz qizlarimga fransuz tilini o'rgating biz bilan birga o'tirib birga turasiz sizga bitta chiroyli xona beramiz xo'pmi bu aslida murabbiyalik edi har holda maktabda muallimalik qilishdan ancha tinch ancha foydali ish bo'lsa kerak lekin afsuski men bu ishni azaldan yomon ko'rar xizmatkorlardek bir narsa deb qarab kelardim rashidbeni xafa qilish to'g'ri bo'lmasdi ko'rsatgan ishonchi va marhamati uchun tashakkur bildirdim lekin munisani bahona qilib taklifini qabul etolmasligimni aytdim rashidbey esa bu sababni asossiz deb topdi uni ham boshimiz ustida ko'taramiz qizim bir kichkina bola faqirxonamizga qanchalik yuk bo'lardi dedi shunday bo'lsa ham qat'iy javobimni bermadim uch kun muhlat so'radim oxirgi marta harakat qilib ko'raman rasmiy joydan ish topsam yaxshi topmasam nachora qarshi yoqqa uchinchi oktyabr munisa ikkalamizga ko'shkning ustki qavatidan qush qafasi singari kichkina shiringina hujra berishdi derazasidan dengiz ko'rinib turadi yarim kechagacha derazam yonida o'tirib bo'xta bilan dengizni tomosha qildim derazadan butun ko'rfaz ko'rinib turadi ro'parada izmir yulduzlar sochilib yotgan oq bulut pag'alari singari tepalari muhtasham bir illyuminatsiya nurlari ichida porlagan kardon ko'chasi bilan shu qadar go'zalki kishining hushini oladi ochig'ini aytsam ro'paradagi yoqa buxtasi menga hammasidan ham ko'proq yoqdi u yerda naqadar go'zal naqadar jozibali hayot bor yarim kechagacha tramvaylar qatnaydi gaz fonarlarining yashil yog'dularida yoshlar to'dasi keti uzilmay yuradi uzoqda dengizga qizil yashil nurlar sochib turgan kazinoda chalinayotgan gitaralarning goh sho'x goh mungli sadolari eshitiladi bilmayman nega menga bunday tuyular ekan men u yerda sayr qilib yurganlarning kiyimlaridagi oq yo qora dog'larnigina ko'raman ularning hammasi bir birlarini sevuvchi nishonlilar bo'lib tuyuladi faqat ulargina emas balki qorong'i burchaklarda dengizda qorlari dangal ko'rinib turgan qoyalar orasida ham ana shulardek oshiq moshiqlar yurganday bo'ladi dengizdan kelgan shov shuv sevishganlar shipshisiday eshitiladi kechaning ko'kragimni to'ldirgan iliq nafasi boshlarini yor ko'ksiga qo'yib nigohlarini oshiqlarining tungi dengizlar kabi qoraygan yashil ko'zlariga tikkan yosh qizlarning haroratli lablaridan kelayotgandek meni bu chorbog'da yosh bekaday hurmat bilan kutib olishdi o'z yukim hech mahal menga og'irlik qilmagan edi shunga qaramay chamadonimni yuqoriga ko'tarib chiqishimga yo'l qo'yishmadi uni qari xizmatkor unamaganimga qo'ymay qo'limdan oldi men undan juda minnatdorman munisa esa bunday narsalarni tushunishga hali yoshlik qiladi chorbog' hashamati uning ko'zlarini qamashtirib qo'ydi yuqoriga chiqib ketayotganimizda munisa har vaqt uyimizda qilib yuradigan hazilni takrorladi zinaning yarmiga chiqqanimda birdan etagimga osildiyu pog'onadan pastga torta boshladi men darrov qo'lidan ushlab qulog'iga shivirladim munisa biz birovning uyidamiz a bolam xudo nasib qilsa o'zimizning uyimiz bo'lar unda kichkinam birdan to'xtadi gapimga tushungan edi hujraga kirganimizda kulchaday chiroyli yuzida sevinchdan asar qolmagan edi bolam bechora dardimni juda nozik tushunadi bo'ynimga osildi har mahalgidan ham qattiqroq bag'rimga siqildi yuz ko'zlarimdan cho'lp cho'lp o'pdi derazani yopa turib tashqariga yana bir marta qaradim odamlar tarqalgan chiroqlar o'chgan haligina qirg'oq fonarlari bilan o'ynashgan dengiz endi qumloq qirg'oqdan ancha chekinib pish pish uxlayotgan bola singari qoyalarning oppoq yostig'iga bosh qo'ygan bugun shu yoqqa kelayotganimda yo'q buni yozolmayman keyin qarshi yoqa yettinchi oktyabr rashidbinning chorbog'ida kunimiz yomon o'tmayapti ikkita qizni o'qitaman biri mening yoshimda ikkinchisi kichikroq kattasining ismi farxunda husnda otasining o'zginasi buning ustiga o'lguday injiq ham kichigi sabohat bu opasining teskarisi xuddi qo'g'irchoqday chiroyli shirin qaqajon qiz xizmatkor xotinlardan biri bir kun ko'zini ma'noli qisib u mahal rahmatli xonim afandi kasal edilar bitta yoshgina harbiy doktor kelib xabar olib turardi xonim afandi o'sha doktorning yuziga ko'p qaraganlari uchun shunaqa chiroyli qiz tuqqanlar dedi mening hadigim ko'proq xizmatkor xotinlardan edi haqiqatni yashirishning nima keragi bor axir men ham o'shalarning bittasiman-ku lekin men juda ehtiyot bo'ldim hech biriga ish buyurmadim shuning uchun meni hurmat qilishadi darvoqe bunda rashidbek afandi tomonidan menga ko'rsatilayotgan e'tiborning ham ta'siri bo'lsa kerak deb o'ylayman chorbog'ning eng katta nuqsoni ari iniday g'uvillab turishi edi mehmonlarning keti uzilmaydi bitta mehmon keldimi bo'ldi farxunda bilan sabohat mehmon oldiga chiqing deb hol jonimga qo'yishmaydi bu esa menga hech yoqmaydi bunisi ham go'rgaya rashidbek afandining katta o'g'li jamilbeyning chorbog'da turishi meni yomon dilgir qiladi o'ttizlarga kirib qolgan bema'ni badhazm yigit yilning o'n oyini yevropada otasining mol dunyosini sovurish bilan ikki oyini esa shu yerda izmirda bekorchilik bilan o'tkazar ekan xayriyat ana shu ikki oyning so'nggi kunlarini kechirib turibmiz aks holda chorbog'ni bundan uch kun avval tashlab ketgan bo'lardim uyda bo'lsa senga nima deyarsiz men ham shunday deb o'ylagan edim lekin yanglishibman uch kun avval farxunda bilan sabohat meni pastdagi mehmonxonada kechgacha ushlab qolishdi ulardan zo'rg'a qutulib qorong'ida tepaga chiqib ketayotgan edim uchinchi qavat zinapoyasining maydonchasida turgan bir erkak qorasini ko'rib yurak piragim chiqib ketdi apil tapil orqaga tashlandim lekin shu on jamilbek sharpa qilib qoldi qo'rqmang kichik xonim menman dedi yon tomondagi derazalarning biridan jamilbeyning yuziga xiragina yorug' tushib turgan edi kechirasiz beyafanda qo'qqisdan taniy olmadim dedimu yonidan o'tib ketmoqchi bo'ldim lekin jamilbey o'ngga bir qadam tashlab yo'limni to'sib oldi uyqum qochib derazadan oyning chiqishini tomosha qilmoqchi bo'lib turgan edim kichik xonim dedi niyatini payqadim shuning uchun o'zimni hech nima sezmaganga solib sekin o'tib ketmoqchi bo'ldim ammo u gapirib qoldi gapini javobsiz qoldirmaslik uchun men ham hozir oy chiqadigan vaqt emas ku afandim dedim u past ovoz bilan nega chiqmas ekan kichik xonim dedi hozir zinapoyadan chiqqan mana shu to'lin oychi buning jon olguvchi yog'dusini qarang qaysi oydan kam ajabo jamilbey birdan bilaklarimga yopishdi haroratli nafasi yuzimga urildi men jon jahdim bilan o'zimni orqaga tashladim orqamda zinapoya panjarasi bo'lmasa to'ppa to'g'ri pastga ag'darilib tushardim panjaraga boshimni yomon urib oldim voy deb yuborganimni o'zim ham bilmay qoldim jamilbey sharpa qilmay yana yonimga yetib keldi yuzini ko'rmasam ham sarosimada hayajon ichida ekanini sezib turardim faridaxonim kechiring meni biron yeringizni urib oldingizmi dedi yo'q hech nima emas faqat meni o'z holimga qo'ying deb yolvormoqchi bo'lgan edim lekin og'zimdan bo'g'iq bir faryoddan boshqa narsa chiqmadi ovozimni chiqarmaslik uchun darrov ro'molcham bilan og'zimni yopdim ro'molcham iviganday bo'ldi qarasam labim qonabdi zinapoya derazasining yonida edik undan tushib turgan xira yorug'da jamilbey ham qonni ko'rdi u vahm titrog'i sezilib turgan tovush bilan farida men dunyodagi eng pastkash odamning ishini qildim dedi meni kechiring kechirganingizni aytish muruvvatini ayamang faridaxonim qilingan odobsizlikdan keyin o'qilgan bu odob ba'zi tuklarini hurpaytirib jasoratimni yana o'zimga qaytardi dag'al tovush bilan muomalangizda hech qanday g'ayritabiiylik yo'q afandim dedim xizmatkor xotinlarga asrab olingan qizlarga bu xil muomala qilish odatga kirib qolgan xizmatkor xotinlar va sig'inib kun ko'ruvchi mushtiparlar vaziyatidan farq qilmaydigan bir vaziyatda uyingizga kelishga rozi bo'lganimda men bu narsalarni ko'zdan qochirmagan edim birovga aytib qo'yadi deb qo'rqmang ertaga biron bahona bilan bu yerdan ketaman shu so'zlarni aytdimu zinapoyadan xotirjam parvozsiz chiqib borib uyimga kirib ketdim bir qo'limga chamadonimni olib ikkinchi qo'lim bilan munisani yetaklab eshikdan chiqib ketishim oson lekin qayerga boraman mana oradan uch kun o'tib ketgan bo'lsa ham hanuz qarorimni amalga oshirganim yo'q haligacha shu yerdaman bu yerga kelgan kecham daftarimga yozishga uyalgan narsamni mana endi bo'ynimga olish payti keldi men bu yerga kechqurun qosh qoraygan paytda kelgan edim xo'sh kechani o'z o'yimda o'tkazib ertalab kelsam bo'lmasmidi albatta yaxshi bo'lardi lekin nachora iloji yo'q edi bu yerga kelgan o'sha baxtiqaro kechamda chorbog' mehmonlar bilan liq to'la edi rashidbey afandi va uning qizlari meni yangi sotib olingan chiroyli buyumday mehmonlarga ko'z ko'zlay boshladilar hamma menga havaslanib hatto biroz achinib qarardi men o'zimni kamtar nazokatli tutib har bir kishining ko'nglini olishga tirishdim meni bunga yangi vaziyatim majbur qilardi shu mahal birdan boshim aylanib hushimdan ketib qoldim es es bilaman kursining chetiga o'tirib qoldim lablarimdagi parishon tabassumni saqlashga tirishib yarim minutga balki bundan ham kamroq minutga ko'zlarimni yumdim rashidbey qizlari mehmonlar shoshib qolishdi sabohat stakanda suv ko'tarib chopib keldi zo'rlab bir necha qultum ichirdi bir birimiz bilan hazillashayotgandek ikkalamiz kula boshladik bir mehmon kampir zaharxanda qilib hech narsa emas janub shabadasining ta'siri xolos voy bu zamonning tajak nozik qizlari havo jindek o'zgardimi bo'ldi darrov gulday sarg'ayishadi qolishadi dedi hamma meni qiyinchilikka chidamaydigan arzanda nozik kasal qiz deb hisobladi men ularning gaplarini bosh ishorasi bilan tasdiqlar shunday deb o'ylaganlari uchun hatto minnatdor ham edim lekin ularga yolg'on aytdim bu safargi hushdan ketishimning sababi boshqa edi shu kuni cholu qushi umrida birinchi marta och qolgan edi nima qilay uyalsamda yozib qo'yishga majburman qarshi yoqqa o'n birinchi oktyabr bugun farxunda bilan sabohatga yana izmirdan mehmonlar keldi bular o'n besh bilan yigirma yoshlar o'rtasidagi to'rtta qiz edi choshgohdan so'ng dengiz sayohatiga chiqmoqchi qayiqda bayroqligacha bormoqchi bo'ldik endi ko'chaga chiqqanimizda aksiga yurib yomg'ir yog'ib qoldi tarvuzimiz qo'ltig'imizdan tushib yana mehmonxonaga qaytib kirdik kichik xonimlar biroz pianino chalishdi u yoq bu yoqdan g'iybat qilishdi keyin ikkita ikkita bo'lib burchak burchakda shivirlasha boshlashdi xuddi birov qitiqlayotgandek qichqirishib sharaqlashib kulishlaridan nimalarni gaplashayotganlari ma'lum edi sabohat juda ham sho'x juda shayton qiz mehmonlarini zeriktirmaslik uchun turli tuman qiziqchiliklar o'ylab chiqaradi etasherkada oila a'zolari va do'stlarining suratlari bilan to'liq albomlar bor edi shulardan bittasini oldida dugonalarini stol atrofiga yig'ib suratlarni ko'rsata boshladi suratlar emas sabohatning topgan gaplari g'alati edi u har bir suratni ushlab olib undagi kishining hayoti tabiati to'g'risida shunday qiziq narsalar aytardiki kula kula ichaklarimiz uzilardi masalan ko'kragi ordenlar bilan to'la haybatli bir podsho ya'ni dunyo hukmroniday ko'ringan bu mo'ysafid cholni xotini supurgi bilan rosa urgan emish qarindoshlaridan savlatli bir xotinning suratini ko'rsatdi aftidan viloyatli ekani bilinib turardi bir kun kemada qo'qoriyali limaniga tushayotganida bir nima bo'lib dengizga yiqilib ketibdi esxonasi chiqib ketganidan o'z viloyatining shevasidan shirin jonimdan ayrilyapman qutqaringlar deb chinqiribdi rashidbeyning konyali sut tog'asi bor ekan suratini ko'rgan kishi kulmay turolmaydi boshida salla egnida cholvor imom domlaning o'zginasi buning ro'parasidagi ikkinchi suratda esa deputat bo'lgandan keyin frak kiyib yakka ko'zoynak bilan tushgan rasmi turibdi imom domla deputatga xo'mrayib qarab turibdi deputat esa uni ermak qilib olayib turibdi bu ham alomat surat ediki yangi sahifani ochib yubormasin deb sabohatning qo'lini ushlab olib toza kuldi farxunda men bilan hazillasha boshladi farida xonim xohlasangiz sizni shu zoti husn obodga beramiz hozir boshi ochiq dedi avvalgi xotinlarini qo'yib endi deputatga loyiq yevropalashgan xonim qidirib yuribdi men hamon kulishdan to'xtamay stol yonidan uzoqlashdimda farxundaga hoziroq yozing men roziman u kishiga tegadigan xotin boshqa yerdan baxt topolmaganda ham umrini hech bo'lmasa kulgi bilan o'tkazadiku dedim sabohat yangi sahifani ochib meni qo'li bilan imladi faridaxonim mana bu suratni ko'rsangiz deputatimizdan aynib qolarmikansiz deb qo'rqaman dedi mehmonlarning hammasi bir og'izdan voy munchayam chiroyli ekan deb qichqirishdi keyin qo'llarini silkitishib meni chaqirishdi men ular tomonga bora turib foydasi yo'q har qanaqa bo'lganda ham men o'z deputatimdan kechmayman dedim albom ustida bir biriga aralashib ketgan mayin sochlar orasidan boshimni suqdim men ham ular qatori voy deyishdan o'zimni tutib qololmadim albom sahifasidan ko'zlarimga tikilib kulimsirayotgan surat komronniki edi sabohat bu surat egasini mazax qilmadi qaytaga ko'p hurmat va izzat bilan dugonalariga ta'rif qilib berdi bu kishi munavvar xolamning kuyovlari bo'ladilar o'tgan bahor istanbulda ekanimizda to'ylari bo'ldi o'zini ko'rsangiz surati ham gapmi biram ko'zlari biram xushbichim burni borki tomosha qiladigan shoshmanglar men sizlarga bir boshqa qiziq narsani aytib beray bobi xolalaridan birining qizini yaxshi ko'rarmish qiz esa kichkina injiq juda sho'x narsa emish sho'xligidan qaqajonligidan unga choli qushi degan laqab ham qo'yishgan ekan choli qushi nima uchundir xohlamabdi ko'ngil ko'ngilda shunday qilib to'ylariga bir kun qolganda yodu begona yurtlarga boshini olib qochib ketibdi komronbek oylarcha kuyib yonib vafosiz qizni kutibdi to'g'rida qaytib kelish ko'nglida bo'lsa to'y kechasi qochib ketarmidi munavvar xolam qaynonasining qo'lini o'pganda men o'sha yerda edim bechora kampir bir shoxda turmaydigan u g'alati choliqishini esladi shekilli yosh boladay yig'lab yubordi bu tafsilotni orqamdagi pianinoga suyanib hech nima demasdan qimir etmay turib eshitdim komron hamon albom ichidan menga kulib turardi sekingina qalbsiz dedim sabohat menga qaradi juda to'g'ri aytdingiz farida xonim shu qadar go'zal shu qadar ajoyib bir yigitga vafo qilmagan qizni vafosiz demasdan bo'lmaydi o'ttiz yettinchi trek komron men sendan nafratlanaman bo'lmasa bu xabarni eshitganimda yig'lar hushimdan ketar aza tutardim aksincha men shu kuni shunchalar kuldim atrofimdagi odamlarni shunchalar xushvaqt qildimki umrimda hech mahal bunday bo'lmagan edi axir bir necha soatdan keyin boshimga falokat tushmagan bo'lsa men shu bugunni umrimning eng baxtli kuni deb hisoblardim kechki payt havo ochilib dalada sayr qilishimizga imkon tug'ildi biz sel suvi hayqirib oqayotgan anhor bo'yi bilan ketayotgan edik mehmonlardan biri anhorning narigi yuzidagi xrizantema gulini ko'rib voy munchayam chiroyli a qani endi olishning iloji bo'lsa deb qoldi men kulib xohlasangiz sizga hadya qilishim mumkin dedim anhor keng chuqur bo'lgani uchun anchagina xavfli edi qizlar kulishdi bittasi hazillashib ko'prik bo'lsayu yaxshi bo'lardi ya dedi men parvoyimga ham keltirmay ko'priksiz ham o'tsa bo'ladi dedimu suvga sakradim orqadan qiy chuv ko'tarildi u tomonga bir amallab o'tishga o'tdim lekin xrizantemani uzib olishga muvaffaq bo'lmadim chunki qirg'oqqa yetganimda oyog'im tiyg'anib ketdi yiqilib ketmaslik uchun bir butaga osilib edim tikanlari qo'llarimni tilib yubordi ha shu falokat boshimga tushmagan bo'lsa tikan tilgan qo'llarimning achishib og'rishiga chidolmay to chorboqgacha oqshom qorong'isida yig'lab kelgan bo'lmasam shu kunni umrimning eng shod eng xushchaqchaq kuni deb bilardim komron sendan nafratlanganim uchungina begona yurtlarga qochib ketganman endi nafratim shu qadar kuchaydiki oramizdagi uzoq masofalar ham kifoya qilmay qoldi endi sen yashab nafas olib turgan mamlakatdan ham bosh olib ketsam deyman ortiq bu uyda qolmaslik qaroriga keldim shuning uchun har ikki uch kunda izmirga tushib maorif bo'limiga uchrab turdim eski muallimlarimdan berenish opani shu yerda ikki oycha avval bir ko'rgan edim maktabda o'qib yurgan kezlarimda o'zini menga yaqin tutganini eslab boshimdagi savdodan biroz aytib beruvdim kecha ertalab kemada yana uchrashib qoldik u suyunib farida necha kundan beri seni izlayman dedi karantinadagi maktabimizga bitta turk tili va rasm muallimasi kerak mudiraga seni tavsiya qildim alohida uy tutishning hojati yo'q maktabda turaverasan axir bizning hayotimizga o'rganib qolgansan ku yuragim qinidan chiqib ketar darajada tipirchilay boshladi u yerga borsam yana o'sha yoshlik hidlari mungli organ sadolari kelib turgan joyga tushsam bolalik chog'larimdagi shirin xayollarimning bir qismi bilan qovushadiganday bo'lib ketdim o'ylab o'tirmasdanoq juda soz mansur jon deb boraman rahmat dedim bugun u yoqqa borishdan avval yana maorif bo'limiga kirdim maqsadim hujjatlarimni qaytarib olish edi u yerda mudir meni uch kundan beri so'roqlab yurganini aytishdi nima deyar ekan deb oldiga kirdim maorif mudiri meni ko'rish bilanoq rosa intizor qildingda qizim toleingga bitta yaxshi joy chiqib qoldi qush otasi maktabiga yuboraman dedi bir yoqda beriniya shopa aytgan maktab undagi tinchgina hayot ikkinchi yoqda bu balki qush otasidagi o'rin yaxshiroqdir u holda berinesh opaga bergan so'zim nima bo'ladi minutlar o'tar men esa javob qilmay jim turardim qaysi birini tanlay tinch hayotnimi yo qushotasidagi maktabga borsam uchrashim ehtimol bo'lgan muhtojlik va nima ajabo buning ham o'ziga yarasha tasallisi boshqa bir jozibasi yo'qmi ko'z o'ngimga maktablarimizda tashlab qo'yilgan umrlari qo'pol qo'llarda zoyi o'tayotgan kichkina bolalar keldi u bechoralar ochilish uchun jindakkina quyoshga jindakkina parvarishga muhtoj bo'lgan gullardir ular ana shunday harorat keltiruvchi parvarish qilguvchilarga ko'ngillarining butun muhabbat va shukronalarini bag'ishlaydilar boshimga tushgan hamma falokatlarga qaramay bu kichkina kambag'allarni butun qalbim bilan yaxshi ko'rib qolganimni angladim ajabo munisa ham mening oldimga o'shalar orasidan kelmaganmidi bundan tashqari so'nggi ikki yillik hayotimda uncha muncha tajriba ham orttirgan edim yog'du og'riq ko'zlarni qancha achishtirsa baxt ham dardli ko'ngillarni shuncha ezadi og'riq ko'zlar kabi dardli ko'ngillar uchun ham eng yaxshi davo qorong'ilikdir men muallimalikni ochlikdan o'lmaslik uchun qabul qilgan edim hisobim to'g'ri chiqmadi bu kasb kishisi axir bir kun ochlikdan o'ladi o'lsa nima axir bu kasb ko'nglimning rahmu shafqatga bo'lgan ochligini to'ydiradi o'z hayotimni boshqalar baxti saodatiga bag'ishlash tasallisini beradi zero u o'lgan kunlarning o'lgan ro'yolarini tiriltirib bo'lmaydi buning iloji yo'q boshimdan isiriq hidlarining xumori quloqlarimdan organlarning mungli yig'ilari sekin sekin yo'q bo'lib ketgan qushotasida mehru muhabbat va marhamat kutib o'tirgan kichkintoylar ko'z oldimga keldiyu kulimsirab juda soz beafandim boraman dedim buyruqni olgunimcha bu sirni chorbog'da hech kimga aytmaslikka qaror qilgan edim lekin bir hodisa aytishga majbur qildi katta xalfa anchadan beri menga g'alati g'alati narsalar aytib yurardi katta xalfa xizmatkor xotinlar boshlig'i ekonomka kecha ham hech narsadan hech narsa yo'q birdan qizim kun sayin senga muhabbatim ortayapti deb qoldi faqat mengina emas boshqalar ham shunday farxunda bilan sabohat ham yosh u lekin uyga ko'rk bo'lisholmaydi sen kelganingdan hamma narsa o'zgardi qoldi tabiating axloqing chiroyli kattaga kattaday kichikka kichikday muomala qilasan shularga o'xshagan yana bir qancha so'zlar katta xalfaning bu so'zlariga kasbdoshiga qilayotgan hasrati deb qo'ya qolgan edim lekin kecha kechqurun kampir yuragini ochib soldi qizim qanday qilsak ekanki sen shu uyga mahkamroq bog'lanib qolsang miyamga bir o'y kelyaptiyu ha ko'nglingga boshqa gap kelib yurmasin aylanay xudo haqqi bu to'g'rida menga birov hech nima degani yo'q xalfaga bu so'zlarni birov o'rgatganiga shubham qolmadi shunday bo'lsa ham o'zimni sezmaganga solib quloq solib turaverdim u boshlagan so'zini davom ettirishga hayiqib boshqa narsalar to'g'risida gapira ketdi xo'jayinimiz uncha qari ham emas uni yoshligidan bilaman uni chiroyli deb bo'lmaydi lekin davlatli hashamati bor undan keyin tabiati ham yaxshi qizim bu uyga beka kerakda busiz bo'lmaydi bugun bo'lmasa ertaga farxunda bilan sabohat er qilib ketadi xudo ko'rsatmasin biron yomon xotinga kunimiz qolsa bormi naq sho'rimiz quriydida farida xonim qizlar mo'ylovini burab yuradigan yigitlariga ham tegishadi lekin bunaqangi dabdabani qayerda ko'rsin oh ah, beyimizga bironta munosib qizcha topsak edik a nima deysan qizim men churq etmay achchiq achchiq jilmayib o'yga botib o'tirardim rashidbey afandining menga ko'rsatgan shuncha hurmati sabohat bilan farxundaning darslariga qilgan shuncha e'tibori biz bilan soatlarcha hazillashgani hatto to'p o'ynashgani demak shularning hammasi maorif bo'limining kotibi rashidbek xohlasa seni fransuz tili o'qituvchisi qilib tayinlashardi har holda biron niyati bo'lsa kerak degani bejiz emas ekanda bir necha yil ilgari shunday so'zlarni eshitsam albatta isyon ko'tarardim lekin hozir gapni uncha cho'zmaslik uchun parvozsizgina javob qildim siz bilan sovchilikka borib rashidbey afandiga yaxshigina qayliq topib kelishimiz mumkin edi lekin afsuski bir ikki kundan keyin qush otasiga ketyapman bir necha oydan keyin nishonlim o'sha yerga keladi to'y qilamiz dedim keyin shoshganidan yuzimga javdirab qolgan kampirga xudo tinchingizni bersin xalfa xonim men ertaroq yotmasam bo'lmaydi dedimu uyimga kirib ketdim qushotasi 25 noyabr qushotasiga borasizmi deganlarida qushotasi mening otam necha necha vaqtlardan beri meni intizor etgan baxtni ko'ngil rohatini o'sha yerdan topaman deb suyungan edim suyunchim xato chiqmadi qushotasini hamma yerdan ham ko'proq yaxshi ko'rib qoldim balki chiroyli yerdir deb o'ylarsiz yo'q kushotasini munisa ikkalamiz bu sariq to'ti bilan birga robinzon kruza singari o'z boshimizga mehnat va zahmat bilan yashasak bo'ladigan orol deb o'ylagan edim lekin unday bo'lib chiqmadi balki u yerda rohatimni topib olgandirman yo'q bunday ham emas qaytaga bu yerda juda ko'p ishlayman unday bo'lsa sababi qayda beriladigan javob biroz kulgili lekin nima qilay to'g'risi shu qush otasini jonga rohat beradigan chiroyli joy bo'lmagani uchun yaxshi ko'rib qoldim nazarimda tabiat faqat chiroyli husnlarnigina emas chiroyli yerlarni chiroyli dengizlarni ham inson ko'ngliga zimdan ozor yetkazish uchun yaratgan bir oy avval bu shaharga kelib maktabning bosh muallimasiga uchradim ellik yoshlarga yetib qolgan bu kasalmand ezgin xotin meni ro'parasiga o'tqazib shunday dedi qizim uch oy ichida tog'day ikki o'g'limni qora yerga berdim dunyo ko'zimga qorong'i bo'ldi seni bu yerga ikkinchi muallima qilib yuborishibdi yoshsan o'qimishli ko'rinasan endi maktabni senga topshiraman bilganingcha boshqar yana ikkita muallimalar bor yoshlari qaytib qolgan xotinlar ulardan yorug'lik yo'q qo'limdan kelganicha harakat qilishimni aytdim so'zim ustidan ham chiqdim kecha bosh muallima farida xonim qizim senga har qancha minnatdorchilik bildirsam ham oz va'da qilganingdan o'n chandon ortiq jon kuydirding dedi bir oy ichida maktabimiz ham bolalar ham gulday ochilib ketdi xudo xayringni bersin hamkasblaringdan tortib to kichkintoylargacha seni yaxshi ko'rishadi o'zim ham ba'zida dardimni ko'nglim alamini unutib sen bilan birga kulishadigan bo'ldim bechora xotin meni o'ziga yoqish uchungina shunday jon kuydirayotir deb o'ylaydi minnatdor bo'ladi jon kuydirib ishlash o'zini butun qalbi bilan boshqalarga bag'ishlash naqadar yaxshi narsa choliqushi butunlay eski choliqushiga aylandi na chiyadagi ezgin hayot horg'inligi na izmirdagi isyonlardan asar qoldi tiniq yoz osmonida paydo bo'lgan o'tkinchi bulutday hammasi tarqaldi sochlarim tolama tola oqarganga qadar o'zimni boshqalarning bolalariga ularning baxtlari yo'liga tikishdan endi aslo qo'rqmayman ikki yil avval kuz oqshomlarining birida ko'nglimda o'ldirilgan jigargo'shalarim o'rnini boshqalarning bolalariga berdim kushotasi 15 dekabr bir necha kundan beri odamlarning og'zidan urush so'zi tushmay qoldi butun fikr xayolim maktab bilan band bo'lgani uchun bu mishmishlarga quloq solmas edim bugun shaharda chinakam qiyomat qo'pdi urush e'lon qilinibdi kushotasi 15 dekabr urushning boshlanganiga 15 kun bo'lib qoldi mahalliy gospitalga har kuni gala gala yaradorlar kelib turibdi maktab motam ichida qoldi ko'pgina o'quvchilarimning armiyada yo otalari yo akalari bor bechora bolalar urush dahshatini unchalik bilishmasa ham katta odamlardek bo'shashib qayg'urishib yurishadi qush otasi o'n beshinchi dekabr bu qanday sho'rlik yo rabbiy qanday sho'rlik bugun qo'mondonlikning buyrug'i bilan maktabimizni egalladilar vaqtincha gospital qilishar emish xohlaganlarini qilishsin menga nima lekin maktab bo'shaguncha men nima qilaman vaqtimni nima bilan o'tkazaman otasi yigirma to'rtinchi dekabr bugun maktabda qolgan bir necha kitobimni olgani bordim maktabni shunchalik ivirsitib yuborishibdiki odam kitobini emas o'zini yo'qotib qo'ysa ham topolmaydi noila chiqib keta boshladim hamshira qizlardan biri shoshmang bosh doktordan so'rab ko'raylik chamamda bir necha kitobni olib qo'yuvdi shekilli dedi xona ichi shishalar bintlar dori qutichalari bilan to'la edi bosh doktor kitelini yechib tashlab ana shu narsalarni tartibga solayotgan ekan orqasi o'girikli bo'lgani uchun faqat bo'ynini oq sochlarini va shimarilgan bilaklarinigina ko'rdim shu ahvolda undan kitob so'rash odobsizlik bo'lardi hamshirani yengidan tortib qo'ying dedim u gapimni eshitmadi beafanda hali suratli bir qancha fransuzcha kitob topgan edingiz qani o'shalar dedi qari doktorning birdan jahli chiqib ketdi yuzini ham o'girmay shunday yomon shunday uyat so'z bilan javob qildiki ixtiyorsiz yuzimni qo'llarim bilan to'sib qochib ketmoqchi bo'ldim lekin shu on u biz tomonga o'girildiyu birdan voy kichkina senmisan deb yubordi uni ko'rib men ham o'zimni tutolmay qichqirdim doktor bek zaynilardagi doktor bek mubolag'asi yo'q bu qichqiriqdan ziyod bir faryod edi doktor bek shoshganidan stoldagi shishalarni ag'darib to'ntarib yonimga yugurib keldi qo'llarimni ushladi boshimni oldiga tortib charshafim ustidan sochlarimni o'pdi biz bir birimiz bilan faqat bir kunlik hatto bir kunlik ham emas bir necha soatlik tanish edik lekin qanday ilinj hisi bir birimizni bog'lab qo'ygan ekanki ikki yildan so'ng xuddi qirq yillik qadrdon do'stlardek hatto ota boladek bir birimizga tashlandik tavba inson qalbini hech bilib bo'lmas ekan da xayrulla bey xuddi zaynalardagi singari qani gapir yaramas bu yerda nima qilib yuribsan deb so'radi bolalarnikiga o'xshagan sho'x moviy ko'zlari oq kipriklari ichida shunaqayam chiroyli porilardiki men ham xuddi zaynalardagiga o'xshash uning ko'zlari oldida kulib turib bilasizki men muallimaman doktor bey dedim yurtma yurt yuribman endi shu yerga tayinlashdi butun hayotimni va ko'nglimdagi bor narsalarni bilganday mung to'la bir tovush bilan haligachayin xabar yo'qmi kichkina deb so'radi birdan yuzimga suv sochib yuborilgandek seskanib tushdim o'zimni ajablanayotganga solib ko'zlarimni pirpiratdim kimdan doktor bey dedim chol jahli chiqib barmog'i bilan po'pisa qildi nega yolg'on aytasan kichkina lablaring yolg'on gapirishni o'rganibdiyu lekin ko'zlaring bilan yuzing boyagiday kimdan deysanmi seni shunday yurtma yurt sargardon kezdirgandan o'shandan kulib yelkalarimni qisdim maorif demoqchisizda albatta har bir muallima o'z mamlakatining bolalariga xizmat qilishi kerak doktor yana zaynalardagi shubhasini takrorladi uning o'pkasi menga qattiq ta'sir qilgani uchun har bir so'zi esimda saqlanib qolgan edi shu yoshda shu qiyofa shu chehradaya juda soz mayli shunday bo'lsin yaramas qiz shunday bo'lsin lekin sen yovvoyilik qilma u dorilarini men esa kitoblarimni esdan chiqarib uzoq gaplashdik demak shu maktabda muallimalik qilasan shundaymi maktabimizni olib qo'yganlaringizga biram xafa bo'ldimki doktor bey shoshma boshqa narsani o'ylab turibman u qurib ketgur qishloqning oti nima edi hov senga kasal boquvchilikni o'rgatgan yerimchi esingdami menga qara bu yerda ham menga yordam qilasanmi aslida bu ikki ishning bir biridan farqi katta emas sening mitti maymunchalaring ham mening aziz ayiqchalarim ham ruhan bir birlariga juda o'xshashadi ular ham bular ham softil sodda o'zing bilasan hozir urush menikilar o't ichida shunday bo'lgandan keyin ularga yordam bersang savob ish qilgan bo'lasan kichkina qiz birdan yuzimga kulgi yugurdi yosh boladay suyunib ketdim qanaqa ish bo'lsa ham mayli ish qilib kuch quvvatimni mehru muhabbatimni butun vaqtimni bag'ishlaydigan ish bo'lsa bas juda soz doktor bek qachon desangiz shunda ishga tushaveraman hozir tushaverasan buni qara qanday kepataga solishibdi bular qo'l bilan emas balki yana og'izga olib bo'lmaydigan xunuk so'z aytildi men uyalib faqat bir shart bilan doktor bek yonimda askarcha so'zlashmaysiz dedim u kuldi harakat qilaman kichkina harakat qilaman mabodo bexosdan og'zimdan chiqib ketsa ayb qilmaysanda dedi ikkalamiz kechgacha ishladik gospitalni ertadan kela boshlaydigan yaradorlarni qabul qilishga tayyorladik otasi yigirma beshinchi yanvar o'ttiz sakkizinchi trek mana bir oydan beri xayrilla bening yonida hamshiralik qilaman urush davom etayotir gospitalga kelayotgan yaradorlarning oxiri ko'rinmaydi ishim shu qadar ko'pki ba'zi kechalar uyimga ham ketolmayman kecha og'ir yarador bo'lib kelgan bir keksa kapitanga butun kechasi bilan parvona bo'lib chiqishga to'g'ri keldi shunday charchabmanki ertalab mazam qochib dorixonamizdagi kursida o'tirganimcha uxlab qolibman uyqumda yelkamga kimningdir qo'li tekkanini sezdim ko'zlarimni ochib qarasam oldimda doktor xayrulla bey turibdi sovqotib qolishimdan qo'rqib uyg'otib yubormaslik uchun ustimga sekingina adyol yopayotgan ekan doktor bey derazadan tushib turgan zaif tong yorug'ida yana ham so'lg'in yana ham horg'in ko'ringan moviy ko'zlari bilan kulimsirab turib uxla kichkina tinchgina uxla dedi shunday paytda qilingan bu shafqat qalbimda shirin minnatdorchilik uyg'otdi bir nima degim minnatdorchilik bildirgim keldi lekin bo'lmadi uyqu yengdi horg'in tolg'in kulimsirab yana uxlab qoldim ikkita katta nuqsoniga qaramay bu qari doktorni juda yaxshi ko'rib qoldim nuqsonlaridan biri shuki u og'zini juda yomon chakki qiladi to'g'ri atrofdagilarda ham ayb bor lekin bu sabab emasdi ba'zida og'zidan shunday xunuk so'zlar chiqib ketadiki oldidan qochib ketib bir necha kungacha betiga qarolmay yuraman shunisi qiziqki doktor o'zining aybini bilmaydi emas biladi parvo qilma kichkina hechqisi yo'q askarlikda deydi xayrillabiy aybini astoydil pushaymoni va yoqimli uyachanligi bilan afv ettirgan hatto manzur qilgan yosh bolaga o'xshaydi ikkinchi nuqsoni bunisidan ham kattaroq bu qo'pol dag'al odamda hech tushunib bo'lmaydigan g'alati bir noziklik bor odam o'ziga aytishga ham yuragi betlamagan narsalarni ustalik bilan og'zidan sug'urib oladi masalan men o'z sarguzashtimni shu mahalgacha hech kimga og'zimdan chiqarmay yashirib kelardim shuning ham bir qismini bilib olibdida qanday qilib aytib qo'ydim qo'ydimdek o'layagar o'zim ham bilmayman gohi gohida bergan yakka dukka savollariga quruq kalta kulta javoblar berishdan nariga o'tmaslikka tirishib kelardim keyin bilsam ana shu yakkam dukkam so'zlarimni bir yerga to'plab butun boshli bir hikoya chiqarib olibdi doktorning hech kimi yo'q yigirma besh yil muqaddam uylangan ekan oradan to'qqiz oy o'tmay xotini tif kasalidan o'lib qolibdi keyin uylanmasdi o'zi rodoslik emish qushotasida ham mulki bor deyishadi polkovniklik maoshiga uncha ehtiyoji ham yo'q chunki kasallarga oladigan oyligidan ham ko'proq qarashib turadi masalan kecha bir yaradorning uyidan kelgan xatini o'qib berdim yarador soldatning qari onasi kambag'allik qiynab yuborganini bolalari ochlikdan tilanchilik qila boshlaganini yozibdi soldat xatni eshitib oh voh ko'tardi xayrulla yon tomonda yotgan kasalni qarayotgan edi birdan u bechora soldatga o'girilib ammo meni qoyil qoldirding hoy nimangizga ishonib shuncha gadoyvachchani tug'asizlar dedi bu zolim tani yuragimga o'qday sanchildi hozir joyi emas bo'lmasa buni albatta qari doktorning yuziga solardim birozdan keyin uning o'zi bu haqda gap ochib qoldi kichkina ana shu yarador onasining adresini sekin bilib ol besh o'n lira yuborarmiz dedi bilishimcha bu qari doktor armiyada na pul uchun va na askarlik burchi uchun xizmat qiladi uning o'z intilishi bor bu intilish aziz ayiqchalarim deb atagan boyaqish soldatlarga bo'lgan muhabbatidir lekin bilmayman nima uchundir bu muhabbatini xuddi uyat narsaday yashirib yuradi qush otasi yigirma sakkizinchi yanvar bugun ertalab gospitalga kelganimda og'ir yarador bo'lgan to'rtta ofitser keltirilganini aytishdi hamshiralardan biri xayrulla sizni yo'qlayaptilar dedi og'ir operatsiyalar mahalida doktor meni hamisha birga olib kirardi bunday vahimali narsalarni senga ko'rsatish albatta yaxshi emas kichkina lekin sendan epchilroq odam bo'lmasa nima qilay hammasi jahlimni chiqaradi baqirtiradi keyin qilayotgan ishimni bilmay qolaman deyardi charshafimni olib tashlab apil tapil xalatni kiydim lekin men kiyinib chiqqunimcha operatsiya tugabdi yaradorni zambilda yuqoriga olib chiqib ketishayotgan ekan xayrulla meni yoniga chaqirib olib kichkina sensiz rosa yamoqchilik qildik dedi operatsiyani u yamoqchilik deb atardi yoshgina shtab mayori qo'limizga tushib qoldi granata o'ng qo'li bilan yuzini bir tarafini rasvo qilib tashlabdi kabinetimga yotqizdim o'zing qaramasang bo'lmaydi boyaqish jiddiy parvarishga muhtoj shu tariqa gaplashib kabinetga kirdik yuz qo'li bintlar bilan bog'lab tashlangan bir kishi karavotda jim yotardi yoniga bordik yuzining chap tarafi jindakkina ko'rinib turardi menga issiq ko'rindi lekin qayerda ko'rganimni bu ahvolida eslash qiyin edi xayrullabi yaradorning chap tomirini ushlab turardi keyin uning yuziga yaqin kelib ehsonbey ehsonbey deb chaqirdi birdan miyamda chaqmoq urganday bo'ldi u cheda abdurahim poshshoning chorbog'ida uchrashgan shtab kapitani edi bir qadam orqaga chekindim kabinetdan qochib chiqish ikkilamchi meni bu yarador ofitserning yoniga yubormasligini doktordan iltimos qilish niyatida edim tanigan bo'lsa ham ko'rib turgan narsasiga ishonmasdi kim bilsin yaralangandan beri necha marta hushidan ketgan dard ichida o't ichida necha bor ko'zlariga har nimalar ko'ringan ekan ha zaif ko'zlarining boqishidan sezdim meni ko'rib turganiga ishonmadi qonsiz lablari bilan xiyol jilmaydiyu tag'in ko'zlarini yumib oldi ehsonbek bir necha oy avval mening yoshligimdan himoya qilish mumkin bo'lgan otam akam biron kimsam yo'qligidan foydalanib meni ishrat kechasiga aldab obordilar keyin chin shahridan jo'narkanman yuragimda surgun qilingan oddiy ko'cha xotinining haqirligi bosh ko'tardi sharmandalikka chiday olmay yuzimni qo'llarim bilan yashirishga majbur bo'ldim dunyoni boshdan oxir bir zulm o'zimni esa o'sha zulmga bo'ysunishdan boshqa chorasi qolmagan bir mushtipar deb hisoblangan kunimda siz meni himoya qildingiz maslagingizni istiqbolingizni xavfda qoldirdingiz hatto shirin joningizni ham tikib muruvvat qildingiz modomiki qayg'uli bir tasodif bugun bizni yana uchrashtirgan ekan mayli sizdan qochmayman mana shu umidsiz mana shu og'ir kunlaringizda yoningizda singlingiz bo'lib xizmatingizni qilaman otasi yettinchi fevral ehsonbekning yarasi qo'rqinchli emas biror oydan keyin turib ketsa kerak o'ng qoshidan boshlanib to iyagigacha cho'zilib tushgan yarasi yuzini nihoyatda xunuk qilib qo'yadi xayri obi yara bog'larini o'zgartirayotganda men yonida turmadim yuragim dov bermagani uchun emas albatta chunki har kuni bundan ham battarroq yaralarni ko'rib turaman asl sababi boshqa edi men unga qarab tursam dahshatli yarasiga pichoq urilgandan ortiq ozor yetishini bilardim bechora gospitaldan qanday bashara bilan chiqib ketishini bilar bu haqda bir nima demasa ham chuqur alam va qayg'u bilan ezilib kelardi xayrilla picha sabr qil yigit yana yigirma kunlardan keyin soppa sog' bo'lib ketasan desa ehsonbek o'tday yonib ketardi yaradorning shu og'ir kunlarini yengillatish uchun qalbimning butun shafqat qobiliyatini sarf qilyapman ba'zan karavatining yonida o'tirib kitoblar o'qib ertaklar aytib beraman ha bechora churq etmaydi lekin xunuk bo'lib qolish dahshatidan azoblanayotgani va bu azobdan bir zum ham qutula olmagani yaqqol ko'rinib turadi ba'zan yeng ichida tasalli berishga harakat qilaman o'zimni butunlay boshqa narsalar to'g'risida gapirayotganga solib dunyoda yuz go'zalligidan foydasiz hatto zararli narsalar yo'qligini asl go'zallikning odamning ruhidan ko'nglidan qidirish kerakligini aytaman qushotasi yigirma beshinchi fevral ehsonbey biz kutgandan ertaroq tuzalib ketdi bugun ertalab sut choyni olib kirsam kiyinib olgan ekan bir yilcha avval abdurahim podshoning bog'ida porlab turgan formasi chiroyli va mag'rur chehrasi bilan menga duch kelgan shtab kapitani ixtiyorsiz ko'z o'ngimda gavdalandi bu mayorlik formasining yoqasi ichida ingichka bo'yni qaltirab turgan yuzidagi yara izidan xuddi ayb narsada uyalayotgan dardli askar nahotki o'sha chiroyli mag'rur shtab kapitani bo'lsa xafa bo'lganimni yashirolmadim buni boshqa narsaga yo'yishga tirishib yolg'ondaka jahl qildim ehsonbek bu axir yosh bolalik ku butunlay tuzalmay turib nimaga kiyinib oldingiz ehsonbek ko'zlarini yerga olib yotaverish odamni battar kasal qiladi da dedi ikkalamiz ham jim bo'lib qoldik birozdan keyin ehsonbek tabi tirikligini yashirishga tirishib ketmasam bo'lmaydi shukur tuzalib ketdim dedi rahmim kelganidan yuragim ezildi sezdirmaslik uchun gapni darrov hazilga aylantirdim ehsonbek chog'imda gapimga kirmaydiganga o'xshaysiz yana jangari qaysarligingiz qistab turibdi deymana hozir borib doktorga chaqaman kelib ta'ziringizni beradi dedim patnisni qo'ydimu shoshib tashqariga chiqib ketdim lekin doktorning oldiga bormadim yigirma beshinchi fevral kechki payt xayrulla obi bilan qattiq aytishib qoldim ish ustida emas yo'q birovlarning ishiga aralashaverishdan haddidan oshib ketgani uchun ehsonbek to'g'risida gaplashib turib edik men yuzining buzilganidan juda qattiq xafa bo'layotganini aytsam xayrolabey labini burib haqqi bor men uning o'rnida bo'lsam o'zimni dengizga tashlardim bunaqa bashara baliqlarga yem bo'lishdan boshqa nimaga yarardi deb qolsa bo'ladimi jonim chiqib ketdi men sizni boshqacha odam deb o'ylab yurardim doktor be qalb go'zalligi oldida yuz go'zalligining necha pullik ahamiyati bor dedim xayrulla kulib meni mazax qila boshladi bekor aytibsan kichkina bunaqa basharali odamga birov qayrilib ham qaramaydi ayniqsa sening yoshingdagi qizlar gapining rostligini ta'kidlash uchun yoqasini tutdi men isyon qildim sirlarimni jinday jindaydan o'g'irladingiz shu yo'sinda hayotimni ozmi ko'pmi bilib ham oldingiz mening chiroyli nihoyatda chiroyli nishonlim bor edi meni aldadi men uni qalbimdan yulib chiqardim men undan nafratlanaman xayrullabi yana xoxolab kulib yubordi keyin oq kipriklar ichida muxombirlik bilan kulib turgan moviy ko'zlarini xuddi qalbimni ko'rmoqchi bo'lganday yuzimga tikib turib qani menga bir qarachi kichkina dedi unday emas ko'zimga qarab turib aytchi uni yaxshi ko'rasanmi yo'qmi yomon ko'raman nafratlanaman doktor iyagimdan ushladi hamon ko'zlarimga tikilib turib voy bechora ey shuncha yildan beri uning yo'lida qovdak yonib kelayapsan ku u hayvon sen bilan birga o'ziga ham jabr qilyapti bunaqa ishqni u dunyo bu dunyo topolmaydi dedi g'azab kuchidan tovushim bo'g'ilib nechun menga bu og'ir tuhmatni ravo ko'rdingiz axir qayerdan bilasiz dedim esingdadir bunga zaynalar qishlog'ida ko'rishganimizdayoq tushunganman yashirmay qo'ya qol bekor ovora bo'lasan bola ko'zlaringdan ishqing yoshday oqib turibdi ko'z o'ngim qorayib quloqlarim shang'illardi u esa hamon gapirar edi sen boshqalardan ajrab turasan boshqalar orasida yot begonadek ko'rinasan kulishlaring shu qadar horg'in alamliki yuragim ezilib ketadi kichkina bilsang tush ko'rayotgan odamlargina shunday kulishi mumkin sen aslida boshqalardan o'zgacha yaratilgansan sirli bo'sadan tug'ilib yana shu bo'sa bilan oziqlangan o'sgan parilar bor deyishadi bu gapni butunlay uydirma deb bo'lmaydi nimaga desang u parilarning dunyoda namunalari bor faridajon sen o'shalarning bittasisan sen sevish va sevilish uchun yaratilgan narsasan voy tentak qiz ey yomon yanglishgansanda nima bo'lganda ham u esi pastni qo'ldan chiqarmasliging kerak edi axir baxting ochilib ketardi birdan faryod ko'tardim tipirchilab yer tepindim nega bu gaplarni aytdingiz menda nima qasdingiz bor deb yig'lay boshladim ana shundan keyin doktor aytgan gaplariga pushaymon bo'ldi to'g'ri aytasan kichkina haqqing bor bu narsalarni senga aytmasligim kerak edi ahmoqlik qildim kechir meni kichkina deb menga tasalli bera boshladi g'azabim haddan tashqari qaynagan edi yuziga ham qaragim kelmay ko'rarsiz men uni yomon ko'rganligimni bir isbot qilib beray dedimu eshikni taq yopib chiqib ketdim yana yigirma beshinchi fevral kechasi ehsonbeyning chirog'ini olib kelganimda u hamon formasini yechmagan kechki shafaqning dengizdagi o'yinini deraza yonida tomosha qilib turgan edi men indamay chiqib ketmaslik uchun harbiy formangizni juda sog'inib qolibsiz da afandim dedim xonaga oqshom ola qorong'iligi cho'kkan edi ehsonbey shu ola qorong'ilikdan yuraklangandek dudmolgina qilib kulimsiradi keyin o'z dardini birinchi marta ochib aytdi harbiy formani deysizmi afandim ha endi birdan bir umidim shunda qoldi yuzimni shu ahvolga keltirgan ham o'zi endi meni bu falokatdan qutqazadigan ham yana o'zi bo'ladi men bu so'zlarning ma'nosiga tushunmay ehsonbeyning yuziga hayron bo'lib qaradim u chuqurgina tin olib davom etdi bu qiyin narsa emas farida xonim aslo taajjubga o'rin yo'q to'g'ri harakatdagi armiyaga qaytaman granata chala qoldirgan ishni urush oxirigacha yetkazsin ana unda men ham qutulaman yosh mayor bu so'zlarni kichkina bola o'ksinishi va iztirob bilan aytdi men unga orqamni qilib chiroq yoqayotgan edim haligi so'zlaridan keyin bildirmasdan gugurtni puflab uchirdimu piligini tuzatmoqchi bo'lgandek chiroq ustiga engashib nihoyatda past tovush bilan unday demang ehsonbey xohlasangiz baxtiyor bo'lishingiz mumkin masalan yaxshigina bir qizga uylansangiz shiringina oilangiz bolalaringiz bo'ladi hamma narsa esdan chiqib ketadi dedim unga qayrilib qaramasam ham menga o'girilmay hamon deraza yonida dengizni tomosha qilayotganini sezib turardim faridaxonim naqadar pok yurakli qiz ekanligingizni bilmasam meni masxara qilyapsiz deb o'ylardim meni shu ahvolimda kim ham xohlar edi men bu kepataga tushmasimdan avval hech bo'lmasa yuzimga kulmay qarashlari mumkin bo'lgan kunlarda ham bir qizga yoqmadim endi shu nogironlik bilan ehsonbek so'zini davom ettirmadi biroz jim turgandan keyin o'zini bosib olishga tirishib faridaxonim bular bekorchi gaplar kechiring chiroqni yoqib yuborsangiz dedi yana bitta gugurt chaqdim lekin qo'limni nima uchundir chiroqqa olib borolmadim ko'zlarimni lipillab turgan o'tga tikib xayol surib ketdim men shu taxlitda gugurt cho'pining yonib bo'lishini kutardim xonaga eski ola qorong'ilik tushgandan keyin ehsonbek siz o'sha muvaffaqiyatga erishgan damlaringizda mag'rur xudbin kishi edingiz dedim alam va umidsizlik qalbingizni hozirgiday ingratmagan edi o'shanda maslagingizni hatto aziz joningizni ham xavfda qoldirib bir bechora qizni boshlang'ich maktabning bir faqir muallimasini himoya qildingiz keyin hammasidan ham muhimi shuki dardingizni bilaman yo'q yashirmang endi shu bugungisidan kam baxtsiz emasdingiz shunday bo'lgandan keyin nega endi o'sha bechora boshlang'ich maktab muallimasi o'z hayotini sizning baxtingiz yo'liga tikmasin yarador mayor ichidan yopirilib chiqqan bir tovush bilan faridaxonim iltimos qilaman ro'yobga chiqmaydigan bu xil xayollar bilan meni butunlay baxtsiz qilmang dedi men qat'iy qarorga kelgan edim u tomonga shartta o'girildim boshimni solintirib ehsonbek meni qabul qiling iltimos qilaman dedim yo'q demang ko'ramiz sizni baxtiyor qilaman baxtli bo'lib yashaymiz ko'z yoshlarim o'ngimda parda tortdi qorong'ida mayorning yuzini ko'ra olmadim ehsonbek uzatgan qo'limni lablariga keltirdi da qo'rqa pisa barmoqlarimning uchini o'pdi endi tamom bundan keyin hech kim uni jigar bag'rimdan yaxshi ko'rganimni yuzimga sola olmaydi qush otasi yigirma oltinchi fevral o'ttiz to'qqizinchi trek o'sha kundan beri sen mening uchun bir begonasan dushmandan boshqa narsa emas eding komron hech mahal yuz ko'rishmasligimizni to o'lgunimizcha ko'zimiz ko'zimizga tushmasligini bir birimizning ovozimizni bir umr eshitmasligimizni bilardim shunday bo'lsa ham sening nishonli ekanim hissini hamisha ko'nglimda saqlab kelardim nima demay nima qilmayin men o'zimni hamma vaqt sening mulking deb kelaman va bu tushunchadan hech vaqt qutula olmayman ha yolg'on aytishning nima hojati bor bugun nafratlarimga isyonlarimga butun bo'lib o'tgan narsalarga qaramay men yana qisman seniki edim buni birinchi marta bugun ertalab birovning nishonlisi bo'lib uyg'ongan damimda his etdim ha birovning nishonlisi shuncha yillarning shuncha subh sabohida sening nishonlingman deb uyg'onib kelganimdan keyin birdan o'zga kishining nishonlisi bo'lib uyg'onish komron faqat bugun ertalabgina sendan chinakamiga ayrildim hamda biron yodgorlik olishga so'nggi marta boshini o'girib orqasiga orqasida qolgan narsalarga qarashga haqqi bo'lmagan muhojir singari sendan ayrildim bugun ertalab ehsonbek bilan ko'rishganimizdan so'ng uni xayrulla beyning oldiga olib borib unashganimizni aytmoqchi edim bu katta voqea uchun har kuni kiyib yuradigan hamshiralik xalatim to'g'ri kelmasligi nishondimni balki dilgir qilishi mumkin edi shuning uchun bog'da o'sib yotgan gullardan uzib ko'kragimga taqib oldim bugun ertalab ham ehsonbey formada edi meni ko'rib yosh boladay ochilib ketdi shu bugundan boshlab uni baxtli qilish mening burchim deb o'yladim da zo'rma zo'rakiyiga kulimsirab qo'limni uzatdim banjur ehsonbey dedim keyin dastadan bir necha niholni sug'urib olib mundiriga taqib qo'ydim bugun kechasi yaxshi uxlagan bo'lsangiz kerak juda yaxshi o'zingizchi olti oylik chaqaloqdek tinch beharhasha unday bo'lsa nega yuzingiz sarg'aygan bilmaysizmi baxt ham odamni sarg'aytiradi shundan keyin ikkalamiz jim bo'lib qoldik ehsonbeyning lablari op oqarib ketgan edi biroz jim turgandan keyin og'ir og'ir so'zlay boshladi ora sira ovozining titrashidan qo'rqib to'xtab qolar keyin yana ikkilanib davom etardi faridaxonim sizdan to o'lgunimcha minnatdorman menga eski baxtiyor paytlarimda ham nasib qilmagan mislsiz bir kecha bag'ishladingiz sizga boya rostini aytmadim to'g'risi shu kecha tong otganga qadar mincha qoqmay chiqdim iltimos qilaman meni qabul qiling degan so'zlaringiz quloqlarimdan ketmadi uxlamadim chunki sizning nishonlingiz bo'lib o'tkazayotgan birdan bir kechamning bir minutini ham zoyi ketkazmaslik kerak edi umrimning oxirigacha sizdan minnatdor bo'lib qolaman ehsonbeyning yuziga qaradim sizni hamma vaqt baxtiyor qilaman dedim u chuqur hayajon ichida edi qo'llarimni ushlamoqchi bo'ldi lekin yuragi betlamadi xuddi kasal bolaga gapirayotgandek yumshoq mehribon tovush bilan yo'q farida xonim bu kechaning ertasi bo'lishi mumkin emasligini bilardim dedi shu kecha nihoyatda baxtiyor bo'ldim lekin shunga qaramay bugun ketaman bir necha soatdan so'ng sizdan ayrilaman nega endi ehsonbek meni xohlamaysizmi to'g'ri emas menga shuncha umid bergandan so'ng ketib qolishingiz to'g'ri emas ofitser orqasi bilan devorga suyandi ko'zlarini yumdi keyin chuqur chuqur xo'rsinib oh bu ovoz dedi da birdan silkinib qariyb dag'al tovush bilan yana biroz g'ayrat ko'rsatsangiz rahmu shafqat sizni meni yaxshi ko'rganligingizga ishontiradi deb aytdi nega ishontirmasin ehsonbek modomiki siz bilan unashishga ko'ndim demak bunda bir sabab bor ehsonbey achchiq istehzo bilan javob berdi to'g'ri modomiki menga tegish istagini bildirishingiz demak meni yaxshi ko'rasiz lekin meni bu xilda yaxshi ko'rishingizni istamayman nahotki nikohingizga chin muhabbat oqibati deb qarasangiz faridaxonim faridaxonim nahotki meni baxtsiz nogiraga qilinadigan shafqatdan afzal bo'lmagan ishq sadaqasini qabul qilish darajasiga tushgan tamom bo'lgan bir odam deb hisoblasangiz poyonsiz bir qayg'u ichida boshimni solintirdim to'g'ri aytasiz biz ikkalamiz ham baxtsiz odamlarmiz dardlarimiz biriksa baxtlarimiz ochilib ketarmidi ekan deb o'ylabman yanglishibman keyin devorda osig'liq qilishga ishora qilib ilova etdim sizning har holda tasallingiz bor boya aytganingizdek frontga qaytishingiz mumkin men esam xotin kishiman sizdan ming marta baxtsizroqman sovuq qish saboqlaridan birida kecha oqshom unashgan yigit bilan qiz ko'kraklariga nozik yashil nihollar taqib lablarida ham xuddi o'sha nihollar singari jonsiz tabassum bilan bir biriga jilmayib turardi ular o'n minutchadan keyin ko'zlarida yosh bilan baxtsiz aka va kimsasiz singil kabi bir birlaridan ayrildilar qush otasi ikkinchi aprel uch kun oldin maktabni o'zimizga qaytib berishdi besh oylik tanaffusdan so'ng kecha yana dars boshladik lekin bundan nima foyda axir o'qish yili tugab qolayozdiku ku bahor sinflarini yorqin quyosh nurlari ertangi gul bo'ylari bilan to'ldiradi devorlarda o'rta yer dengizining yashil sayqali o'ynaydi bolalarda ham kattalarda ham o'qish o'qitishga mayl qolmadi bosh muallima quchotasida qolmayman deb oyog'ini tirab turib oldi shundan keyin uni bundan bir oycha avval boshqa yerga ko'chirishib o'rniga meni tayinlashdi bosh muallimalik unvonini bitirishib o'rniga mudir so'zini kiritishdi men bir jihatdan bir narsaga xursand bo'lmadim chunki maktabimdagi muallimalar menga xunuk qaraydigan bo'lib qolishdi garchi bular bunchalik ma'lumotlik o'qimishli muallimalar bo'lishmasa ham har holda yoshlari bir yerga borib qolgan xotinlardir maorif ministrligidagi amaldorlarning tili bilan aytganda har biri o'n besh yigirma yillik tajribaga ega bo'lgan o'qituvchilar edi o'shalarning o'rnida bo'lsam bir kun kelib qizim tengi bir zang'archani boshimga keltirib katta qilib qo'yishsa albatta men ham xafa bo'lardim mart oyining boshlarida xayrulabeyni pensiyaga chiqarishdi u o'zi badavlat odam oylikka muhtoj emas shunday bo'lsa ham izzat nafsiga tegdi sevgili ayiqchalarimdan bir qanchasini ko'zini o'z qo'lim bilan yopdim mening ko'zlarimni ham o'shalar yopsa mozorimga ham o'zlari olib borib qo'yishsa devdim bo'lmadi dedi xayrulla butun yoshligini ilmu fanga bag'ishlagan natijada mukammal ma'lumotga ega bo'lgan kishi edi uyida juda katta kutubxonasi bor shunday bo'lsa ham dunyoda kitobdan bema'ni bekorchi narsa bo'lmaydi kitobni yozuvchilar ham uni o'quvchilar ham hayotda hech nimaga tushunmaydigan pandavaqalar deb yuradi kecha o'rinli bir dalil bilan mot qilmoqchi bo'ldim xo'p unday bo'lsa nima uchun o'zingiz shuncha ko'p kitob o'qidingiz hatto meni ham o'qishga tashviq qilasiz dedim bu shunday kuchli dalil ediki oqar suvni ham to'xtata olardi lekin u pinagini buzmadi aksincha xoholab kuldi meni ermak qilib rostlab bopladingku kichkina lekin mening aytganimni qil deb senga kim aytdi dedi bu qari doktorga hech tushuna olmayman nimaniki yaxshi ko'rsa shunga qarshi turadi meni ham ozor bergan paytlarida har vaqtdagidan ko'proq yaxshi ko'rganligini sezib turaman xayrulla armiyadagi xizmatidan bo'shagandan beri kuni bilan uyiga bekinib olib kitob o'qiydi gohida esa askarlikda yodgor bo'lib qolgan etiklarini kiyadi da yelkasiga jandarm singari miltig'ini osib olib duduliga minib chiqib ketadi duldul uning yaxshi ko'rgan qadrdon oti qishloqlarda aylanib yurib kasal boqadi o'zini ovutadigan narsalarni qidirib yuradi uyida sakson yasharlik sut enagasi bilan u o'nboshi deb ataydigan cho'loq bog'bon qoladi bundan uch kun avval xayrullabiy meni munisa bilan uyiga chaqirdi kayfi chog' edi men kutubxonasini kovlashtirish bilan ovora bo'lgunimcha munisa bilan yosh boladay o'ynashdi munisaga shunday jiddiy buyruqlar berardiki kula kula o'la yozdim endi bekinmachoq o'ynaymiz lekin odam topolmaydigan joyga bekinish yo'q boshmaldoqday bo'lasan bir yerga kirib olsang kechgacha qidirishga to'g'ri keladi undan keyin mabodo meni topolmasang hayron bo'lma bekingan yerimda uxlab qolgan bo'laman dedi bir necha kundan beri munisaga chorshab yopintiraman qizginam o'n to'rtga kirib qoldi bo'yi ham bo'yimga yetdi kichkinam gulday ochildi oqqa moyil och sariq sochlari orasida oppoq kulchaday yuzi kun fasliga qarab o'zgarib turadigan ko'm ko'k ko'zlari bilan kulganda yonoqlarida gullar ochgan yig'laganda esa ko'zlaridan injuvlar to'kilgan pari qizlariga o'xshardi xayrulla bi chorshab yopintirishimga tish tirnog'i bilan qarshi men ham uning hali juda yoshligini bilaman lekin nima qilay qo'rqaman tanish bilishlardan ba'zilari faridaxonim sen buningni erkaklardan qochir bevaqt qaynona bo'lib qolmagin tag'in deyishardi ichimda allaqanday hovriqish bor ham suyunaman ham xijil bo'laman qaynonalarni bekorga zahar deyishmaydi kecha maktabdan kelayotgan edik bir mahal ko'chaning ul yuzida kelayotgan o'n olti o'n yetti yoshli xushro'ygina yigitchaga ko'zim tushib qoldi bu maktab bolasining biz tomonga qarab qarab qo'yishi menga g'alati tuyuldi pechimning tagidan munisaga sekin razm soldim nimani ko'rdim deng noinsof sariq chayon yigitchaga ko'z qiri bilan tabassumlar uzatsa ya shunchalik vahmga tushdimki ko'cha o'rtasida hushdan ketib qolishimga sal qoldi qiz tushmagurni qo'lidan ushlab olib tergay boshladim oldin bo'yniga olmadi qarasaki men gaplariga ishonmayman shundan keyin yolg'ondakam yig'lashga turdim sariqchayon ko'z yoshlarini ko'rsam chidolmasdan mening ham yig'lab yuborishimni biladi da men ham senga qanaqa jazo berishni bilaman dedim bozordan to'q yashil ipaklik sotib oldim senga shundan chorshob tikyapman bugun ertalab ham munisa bilan atirgul moyi ustida qattiq janjallashib oldik bundan bir necha oy avval xayrulla bey bilan gaplashib o'tirib so'z orasida shu moyni yaxshi ko'rganligimni aytib edim bilmayman qayerdan topdi ekan uch to'rt kundan keyin xayrulla bey menga bir shisha atirgul moyi keltirib bergan edi ado bo'lib qolmasin deb juda tejab ishlatdim xudo umringni bergur noinsof qiz bo'lsa hech ayamaydi uyda jindakkina yolg'iz qoldimi bo'ldi uy ichini atirgul moyining hidi tutib ketadi men qistovga olsam o'zini bilmaslikka solib tekkanim yo'q opajon xudo ursin deb qasam icha boshlaydi qush otasi beshinchi may bugun ertalab munisa biroz tobi qochib rangi o'chib uyg'ondi ko'zlari qizarib yuzi so'lishib turdi maktabda ishim nihoyatda ko'pligi uchun uyda qolishning iloji bo'lmadi bitta kampir qo'shnimiz bor edi shundan munisaga qarab turishni iltimos qildimu o'zim xayrulla beynikiga chopib ketdim unga munisaning kasalligini aytib kelib xabar olishini iltimos qilmoqchi edim lekin omadim kelishmadi yarim soatcha avval dulduliga minib allaqayerga chiqib ketgan ekan uyga qaytib kelsam munisa o'rnida yotibdi qo'shnim esa umridan baraka topsin kechgacha munisaning yonida paypoq to'qib o'tiribdi munisaning rezandasi yo'tali ertalabkidan ancha kuchaygan boshi o'tday yonib turgan edi ovozi xirillab qolibdi nafas olayotganida tomog'ida bir narsa xalaqit berayotganini aytdi iyagidan ushlab og'zini ochtirdim bo'ynida qo'limga qattiq narsalar bezlar urindi ko'zlarini qamashtirganiga qaramay chiroqni og'ziga tutib qaradim og'zining ichida kalta tili atrofida oq shishlar ko'rindi munisa mening tashvishga tushganimdan kulib yo'talsam nima bo'pti opajon zaynilarda ham yo'talardim ku esingizdan chiqdimi dedi kichkinam to'g'ri aytadi zaynilarda qahraton sovuqda qor ichidan topgan kechamizda ham yo'talmaganmidi bolalarda shamollash nima degan narsa o'tib ketadi lekin xayrulla beni topmaganim xijil qiladi hozirgina boshi kelib xayrilla bening qo'shni qishloqda yotib qolganligini aytib ketdi xudoyo u kelguncha kichkinam turib ketsin da otasi o'n sakkizinchi iyul bugun ertalab hisoblab ko'rsam kichkinamni qora yerga qo'yganimga roppa rosa yetmish uch kun bo'libdi bu dahshatli ayriliqqa ham bu achchiq alamga ham sekin sekin ko'nika boshladim inson nimalarga chidamaydi boya qari doktor bilan dengiz bo'yiga aylangani bordik qumloqdan mayda toshlar sadaf qobiqlari yig'ib dengizga ota va sokin suv betida sirg'antira boshladim xayrullabiy yosh boladay quvondi oh kipriklari orasidagi gunohsiz moviy ko'zlarini kuldirib oh yoshlik dedi alhamdulilloh bu alamni ham yengdik qara ranging bilan birga kayfing ham kirib kelyapti kuldim nimaga ajablanasiz sizday doktori bo'lgan kishining kayfi ochilsa ne ajab bu axir tabiiy narsa-ku dedim xayrullabiy vazmingina boshini tebratdi tabiiy narsa emas kichkina tabiiy narsa emas doktorlik ham insonlar kabi kitoblar kabi vafo va sadoqat kabi asossiz ma'nosiz bir safsata mushtumday bolani qutqazib qolishga qurbi yetmagan bunday fanning yuziga tupurganim bo'lsin nachora doktor be xafa bo'lmang xudoning xohishi shu ekan dedim doktor alam bilan yuzimga qaradi bechora kichkinam bilasanmi senga nima uchun rahmim keladi boshingda og'ir qayg'u o'zing tasalliga muhtojsanu birovning dardini ko'rib o'z dardingni unutasan da boshqalarga taskin bera boshlaysan sening bu mazlumliging boshqalarga rahmdilliging meni yig'latadi kichkina dedi biroz jim turgandan keyin o'zidan shikoyat qila boshladi men ham ikki chaqaga arzimaydigan bo'lib bachkanalashib ketyapman yo jinni pinni bo'lib qoldimmi a qani kichkina ketdik yur sarg'aygan dalalar bilan yurib uyga qaytdik u yerda ishlayotgan dehqonlarning hammasi doktorni tanir edi kattakon g'aram yonida ishlayotgan bir qari xotin bilan gaplashdik xayrulla be bir necha yil avval uning nevarasini shifolagan ekan kampir o'tirib olib rosa duo qildi keyin saraton quyoshida kuyib yonib qo'sh haydayotgan baquvvat bolani chaqirdi bu yoqqa kel husayn vali nematingni qo'lini o'p u bo'lmaganda hozir bir hovuch tuproq bo'lib ketarding dedi qara doktor husaynning oftobda kuyib terlab ketgan yuzini silab turib men unaqa qo'lini quruq o'ptirib ketaveradiganlardan emasman yigit undan ko'ra bizni molangga mindirib o'ynat dedi ikkita kuchli ho'kiz qo'shilgan molaga mindik bug'doy dengizining sariq to'lqinlari ustida besh o'n minutcha gasht qilib aylandik bugun u voqeani yozsam bo'ladi yuragim chidash berar deb o'ylayman daftarimning oxirgi sahifasini yozgan kechamning ertasiga ertalab munisaning ahvoli og'irlashdi ovozi butunlay bo'g'ilib qoldi bechora bolam nafas ololmay qiynalar edi nima bo'lsa ham boshqa doktor olib kelmasam bo'lmaydi deb endi chorshabimni yopina boshlaganimda xayrulla bek kirib keldi u kasalni qarab qo'rqinchli hech narsa yo'qligini aytdi lekin qovog'i tushib xayol surib qoldi qovog'i tushib ketganligi menga yoqmaganini botinqiramay o'ziga aytdim doktorning jahli chiqdi yelkalarini qisib ko'p g'idi bidi qilaverma o'zim charchab o'lib turibman to'rt soatlik yo'ldan keldimi senlarga xizmat etganim yetmay tag'in dilimni siyoh qilishing qoldimi dedi xayrulla bey og'ir kasallarni ko'rganda har vaqt shunaqa asabiylik qo'pollik qilardi yuzimga qaramaslikka tirishib keragi bo'lmasa ham bir ikkita tanish doktorlarni chaqiraman qog'oz qalam olib kel tez bo'l dedi bugun hamma ishim teskarisidan kelaverdi ertalabdan beri maktabdan uch marta xodima chaqirib keldi maorif ministrligi kengashining ikkita a'zosi bilan bir inspektor kelibdi mendan ba'zi narsalarni surishtirmoqchi emish xodima uchinchi marta kelganda yoqasidan sudrab ko'chaga chiqarib tashlagudek bo'ldim xayrilla jahli chiqib meni jerkib tashladi sen bu yerda nima qilasan bor ishingni qil o'zim charchab o'lay deb o'tiribmanu yana sening xarxashangni ham ko'taraymi juda tez chorshafingni yopin marsh bu yerda ivirsib meni ishdan qoldiryapsan xudo ursin bo'lmasa hozir chiqib ketaman qari doktor ovozini shu qadar qo'rs ters qilib buyurdiki bo'ysunmaslikning iloji qolmadi churq etolmay qoldim pechim ostida yig'lay yig'lay maktabga ketdim